Magandang araw, Sir Van. Kung tatanungin mo ako kung ba't ako nandito, hindi ko rin alam eh. Naligaw yata ako. <laughs> Charot lang. So, yun na nga po. Ako po si Sasha, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Charot ulit. Share ko lang sana ang isa sa hindi ko makakalimutang gabi sa buhay ko. Maiksi lang po ito. Nang araw na yon, ay sobra kaming busy sa bahay. Fiesta kasi sa baryo namin, kaya may kaunting handaan. Present ang lolo at lola ko sa side ni mama sa bahay. Sinundo pa sila ni papa sa kabilang bayan para lang makisaya sila sa amin. Siyempre, excited ako kasi may sayawan yon. Ready na ang isusuot kong damit. Nagpakulay rin ako ng buhok Baka kasi sa gitna ng dance floor ko makilala si Dawan. Nagluto si mama ng mga kakanin at nagkatay din ng ilang manok si papa. Tsaka hindi mawawala ang lechon. Necessity yun sa handaan. Charing. Alas 5 pa lang ng hapon ay handa na kami ng mga pinsan ko na dumayo pa sa amin para lang sasayawan. Nagpahinga ako kasi gusto ko na fresh ako pagdating ng gabi. Beautyless ba? Pagdating ng alas 7, ay kumain na kami ng dinner. Ang ingay namin dahil nga ang dami namin. Malapit lang ang bahay namin sa plaza kaya dinig na dinig ang malakas na tugtog. May mga nagiinuman din sa maliit na kubo sa labas ng bahay namin, malapit sa may kusina. Nandun si Papa kasama ang ilan niyang mga katrabaho sa DPWH at mga kapatid. So bago mag alas 8 ay nagbihis na ako. Bago kasi ako nagpahinga ay naligo na ako agad para tamang bihis na lang after ng dinner. Then Gora Bells na kaagad sa sayawan. Nauna kaming umalis ng bahay dahil nagligpit pa si mama. Si papa naman noon ay medyo lasing na kaya hindi na pinayagan ni mama na pumunta sa plaza. Kasama ko ang mga pinsang ko na pumunta sa plaza. Pero bago kami umalis, ay nagbili ng lola ko sa amin na mag-ingat daw kami at huwag makikipagsayaw sa hindi kilala. Baka raw kasi engkanto ang makasayaw namin. Nakaalis na kami noon ng bahay at naglalakad na papunta sa plaza. Nagtatawanan pa kami at nakalimutan na namin ang bili ni Lola sa amin. Marami ng tao sa plaza nung dumating kami. Kaya naghanap pa kami ng magandang pwesto para makita namin ang pagdaan ng reyna ng aming baryo. Uso kasi yun dito sa amin eh. Katunayan yan ay ako ang naging reyna dalawang taon nang nakalipas. Nagsimula ang maiksing program noon at panay ang sigawan namin nung dumaan sa harap namin ng reyna. Tapos nagliliparan sa itaas ang mga kwitis. Meron ding firework display nun. Kaya tuwang-tuwa kami habang nagvi-video. Motorola pa ang cellphone na gamit ko. Yun pa ang uso nun eh. Natapos ang maikling program at nagsimula na ang sayawan. Hindi na nakapunta si na mama dahil nakatulog na daw si papa dahil sa kalasingan. Alas 12 pasado na ng gabi noon at kagaya ng ibang mga kabataan sa baryo namin, ay nandun din kami sa gitna ng malawak na basketball court at nagsasayawan. Ang tugtog pa nun ay Totoy Bibo ni Ivong Navarro. Tapos biglang napalitan ng sweet music. Yung kanta ng Ages na halik. May mga kasayaw na agad ng mga pinsan ko. So naglakad lang ako pabalik sa dati naming pwesto. Kauupo ko lang sa sementong upuan nung may lumapit sa akin na lalaki. Matangkad siya at maputi. Alam kong hindi siya taga sa amin. Kasi maliit lang naman ang baryo namin, kaya kilala ko ang lahat ng mga tao sa amin. Inisip ko na lang noon na siguro ay dayo. Baka kamag-anak ng isa sa mga kabarangay namin. Nagtaka pa ako nung una kung ba't niya ako nilapitan. Pero nung inalok niya akong sumayaw, ay pumayag agad ako. Ang gwapo niya kasi. Ang tangos din ng ilong. Feeling ko pa noon ang ganda-ganda ko. Ang swerte ko kasi ang gwapo ng kasayaw ko. So, inalalayan niya pa ako sa siko habang naglalakad kami papunta sa gitna ng dance floor. Kilig na kilig pa ako noon kasi ang gwapo na niya tapos gentleman pa. Ang saya, 'di ba? Iba na ang tugtog pagdating namin sa gitna ng dance floor. Yung wish ni Donna Cruz na ang pinapatugtog. Nagpaalam pa siya sa akin kung okay lang daw ba na hawakan niya ako sa bewang. Weird pero cute yun para sa akin. So yun nga, nagsayaw na kami. Nag-uusap din kami habang sabay kaming sumasayaw ng mabagal. Nalaman kong Amador Parsia daw ang pangalan niya. Napansin ko nun na nakatingin sa akin ng ibang mga sumasayaw. Pero iniisip kong baka kagaya ko ay iniisip din nila ang swerte ko dahil ang gwapo ng kasayaw ko. So tuloy lang kami sa pagsayaw ni Amador at sa kanya lang nakatutok ang buo kong atensyon. Kaya nang kalabitin ako ng pinsang kong lalaki ay nagulat pa ako. Tapos tinanong niya ako kung nababaliw na raw ba ako. Ba't daw ako nagsasayaw mag-isa at nagsasalita pa raw ako na parang totoong may kausap? Patawa-tawa pa raw ako noon. Ang sabi ko naman ay may kausap ako. Si Amador ka ako. Pero ang sabi niya ay wala naman daw siyang nakikitang kasayaw ko na sinang-ayunan ng iba pang nandun sa dance floor. Kinabahan na ako noon. Gusto ko sanang isipin na pinagtitripan lang ako ng pinsan ko. Pero bigla kong naalala ang kwento ng lola ko nung maliit pa ako tungkol sa engkantong nagkagusto raw sa kapatid niya. At nagkataong kahawig ko ang kapatid ng lola ko na sinasabi niyang niligawan ng engkanto. At ang pangalan ng engkantong yon ay si Amador Parsia. Hello sir. Gusto ko lang sanang i-share ang karanasan ko Di ko alam kung matatawag ba itong horror. Pero siguro naman ay pasok na ito sa category. Ako nga pala si Linda. Nangyari ito noong 2018. Isa akong call center agent. At nung araw na yon ay day off ko. Kaya bumawi ako ng tulog. Maaga pa lang ay naglaban na ako ng mga damit ko. Mag-isa lang kasi akong nakatira doon sa dati kong inuupahan malapit sa may UST. Naglinis din ako kasi wala akong time kapag may pasok. Pagdilat ng mata ko, pagsapit ng alas 7 ng gabi, ay kumain na agad ako. Lagi pang instant foods ang kinakain ko kasi wala na rin akong time magluto tapos maliligo na. Kung minsan, kapag maaga ang gising ko, halimbawa alas 6 ganyan, sa fast food na lang ako kumakain. So nung araw na yon, ay natulog ako pagkatapos kong gawin ang mga kailangan kong gawin. Hindi na ako kumain kasi pagod na ako at ang gusto ko na lang gawin ay matulog para makabawi. Pag kasi may pasok ay ilang oras lang ang tulog ko dahil nga kinakain na halos ng traffic ang dapat ay oras ng pahinga ko. Minsan nga ay nakakatulog na ako sa jeep Swerte na lang na natataong mabait ang mga nakakasabay ko. Hindi ko alam kung anong oras na yon. Basta bigla akong nagising. Kasi feeling ko ay may nakatingin sa akin. Madilim sa loob ng kwarto ko at yung ilaw na tumatagos galing sa labas lang ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Sa gilid ng pinto ng kwarto ko ay nakalagay ang isang malaking salamin at nakaharap ang kama ko doon. Hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin kung totoo ba yung nakita ko noon o gawa lang ng imagination ko. Kitang kita ko kasi yung itim na taong nakaupo sa paanan ko. Gusto kong sumigaw at gumalaw noon pero hindi ko magawa. Gumagana ang isip ko pero ayaw namang makisama ng katawan ko. Nakatapat ang salamin doon sa gawin ng tao kaya tumingin ako sa salamin para makasiguro. Ilang beses kong tiningnan pero andun talaga siya sa paanan ko. Pilit kong ginagalaw ang mga paa ko noon para sana sipain yung nakikita kong tao. Pero hindi ko talaga magawa. Tapos nakita kong gumalaw yung tao at lumapit sa akin. Hindi ko makita ang mukha niya kasi nga madilim at nakatalikod pa siya sa kaunting liwanag na tumatagos sa bintana. Nilapit niya yung mukha niya sa akin. Kaya takot na takot ako noon. Baka kasi kung ano ang gawin niya sa akin. Gusto kong humingi ng tulong pero hindi ko maibuka ang bibig ko. Sobrang lapit na niya sa akin. Kaya pinilit kong magdasal habang sinusubukan kong igalaw ang mga paa ko. Hanggang sa nagawa ko na. Para akong pagod na pagod nung tuluyan akong makagalaw. Bumangon agad ako noon para buksan ng ilaw. Tapos hinanap ko yung taong nakita ko. Pero wala naman. Lumabas pa ako ng kwarto para tignan sa sala. Pero wala din akong nakita. Nakalak din ng maayos ang pinto. Kaya bumalik na lang ako sa kwarto. Pero hindi na ako nakatulog. Bawat pikit ko kasi ay nakikita ko uli yung tao at hindi na naman ako makagalaw. Inalis ko rin ang salamin sa kwarto ko kasi mas lalo akong natatakot dahil doon. Hanggang ngayon ay hindi pa rin yun mawala sa isip ko at hindi na rin ako naglalagay ng salamin sa loob ng kwarto. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Van. Maikli lang po at hindi naman nakakatakot. Pero sana ay magustuhan ninyo. Marami pong salamat. Hello po Sir Van. Ako po ulit ito, si Chris. Sumulat na po ako sa inyo minsan para magbahagi ng karanasan ko. At sa ikalawang pagkakataon ay nais ko po sana uling mag-share. Sana po ay mabasa niyo uli ito. Nangyari naman ito 5 years ago na. Bago pa lang ako dito sa Batangas noon. Pero may kakaiba na akong nararamdaman. Noong umpisa, madalas akong magising sa kalagitnaan ng gabi kasi may bata na parang naglalaro sa loob ng bahay. Nakatira po kasi ako ngayon sa bahay ng tita ko. Noong una, ay hindi ko sila pinapansin. Pero habang tumatagal, ay padalas ng padalas ang pagpaparamdam niya sa akin. Madalas siyang magparamdam, kahit tanghaling tapat pa yan. Walang pinipiling oras. Madalas kapag nasa loob ako ng banyo at naliligo, ay bigla na lang may tatawag sa akin ng ate ng ilang beses. Kahit pa wala naman akong kahit sinong kasama sa bahay. Dahil parehong nasa trabaho si tita at ang asawa niya. Samantalang nasa school naman ang mga pinsan ko na nasa elementary. Minsan naman ay nakakarinig ako ng mahina at sunod-sunod na sitsit. Pero kapag lumilingon ako, ay wala naman akong nakikita. Hindi lang iisa ang nagpaparamdam sa akin. Isang batang babae at isang lalaki. Madalas nila akong tinatawag, lalo na kapag mag-isa lang ako. Pero mas malala yung ginawa nilang pagpaparamdam sa akin. Noong kaming dalawa lang ng tita ko ang nandito sa bahay. Nag-overtime kasi si tito noon sa work at ang mga pinsang ko naman ay nag sleep over sa bahay ng isa ko pang tita. We were having dinner that time. So habang kumakain kami, ay nagkukwentuhan kami ni tita ko. Nandyang nagtatawanan kami kasi puro kalokohan pa yung pinag-uusapan namin. Pero habang nag-uusap kami, ay bigla kong nakita ang bahagyang paggalaw ng salamin sa pader across us. At first, hindi ko siya pinansin. Kasi bukod sa naisip ko na baka namamalikmata lang ako, ay matatakotin pa yung tita ko. Baka bigla na lang bangungutin or hindi makatulog magdamag kapag sinabi ko pa sa kanya. Tsaka hindi rin talaga ako sure sa nakita ko. Kaya pinagsawalang bahala ko na lang. So ayun nga, hindi ko pinansin ang paggalaw ng salamin. Tuloy pa rin ang kwentuhan at tawanan namin ni tita. Hindi ko ipinapahalata sa tita ko na pinagmamasdan ko yung salamin sa tagiliran naming dalawa. After a few moments, bigla na lang siyang gumalaw ng malakas na parang idinuduyan o pinaglalaroan. Napacheck pa tuloy ako ng mga pintuan at bintana namin at tinanong ko pa si tita kung humangin ba ng malakas kasi hindi naman normal yung paggalaw ng salamin. Imposible namang lindo lang dahilan dahil hindi naman gumalaw ang inuupuan ko pati ang mesa namin. Noong sagutin ako ng tita ko na hindi naman humahangin at na-check ko na nakasarado lahat ng pintuan at bintana namin, ay bigla akong kinilabutan. Hindi natapos ang paggalaw ng salamin sa pader hanggang sa hindi ako pumasok ng kwarto. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit ako lang ang nakakakita noon. Si tita kasi ay tuloy pa rin ang kwento sa akin na parang walang nakikita. Samantalang ako ay kinikilabutan na dahil sa nakikita ko. Maraming beses pang naulit yon at sa iba-ibang paraan ng pagpaparamdam hanggang sa nakasanayan ko na lang din kalaunan. Ito lang po muna ulit ang ibabahagi ko sa channel mo Sir Van. Sa susunod na lang po ulit ang iba Marami pa po akong nakakatakot na karanasan. Sana ay mapili mo ulit ito. Maraming salamat. Naniniwala po ba kayo sa Santelmo? Ang sabi ng lolo ko noong nabubuhay pa siya ay mga kaluluwang ligaw daw ang San Telmo. Mga kaluluwang hindi pa nakakaakyat sa langit o di kaya ay ayaw pang umakyat sa langit dahil mayroon pa raw itong gustong gawin o di kaya ay may taong mahalaga na hindi pa nito kayang iwanan. Nangyari ang kwentong ito noong grade 5 ako, taong January 16, 2000. Malakas ang ulan noon dahil may bagyo Tandang-tanda ko ang eksaktong petsa. Dahil nang gabing yun din ipinanganak ang kapatid kong lalaki na siyang sumunod sa akin. Malaki ang agwat namin dahil nag-family planning sina mama at papa. Dalawa lang kaming magkapatid dahil hindi na nasundan si Jan. Ako nga pala si Cindy at tubong Isabela. Alas 5 pa lang ng hapon ay sinundo na ni Papa ang kilalang albularyo sa baryo namin. Na at the same time ay isa ring magaling na kumadrona. Naglelabor na kasi si Mama. Magkatabi lang ang bahay namin at ang bahay ni na Lola, ang nanay ni Mama. Kaya andun din siya sa bahay that time para alalayan si Mama at yung kumadrona. Alas 7 ng gabi nung utusan ako ni Mama. na pakuluan yung mga feeding bottles para sa kapatid ko. Busy kasi si Papa sa pagluluto, kaya ako ang inutusan. Pero dahil bata pa ako noon, nataranta ako, lalo na't nakikita ko si Mama na hirap na hirap habang nagle-labor. Dahil sa pagkataranta, ay naisalang ko yung mga feeding bottles nang walang tubig yung kaserolang pinaglagyan ko. Kaya nalusaw lahat ng bote. Umalis si Papa at pumunta sa bahay ng tita ko na that time ay may baby rin. Nang hiram si Papa sa kanya ng dalawang feeding bottles. Alas 11 ng gabi, nung tuluyang lumabas ang kapatid kong si Jan. Habang nililinisan ng kumadro na ang katawan ng kapatid ko, ay tinanong niya si Mama. Ay tinanong niya si Mama kung ano raw ang ipapangalan. At dahil may nakahanda ng pangalan, ay sinabi ni Mama na Jan daw. Pero biglang umiyak yung kapatid ko na para bang hindi siya agree doon sa ibinigay sa kanya na pangalan. Tapos noon, biglang tinawag ni Papa si Lolo dahil may nakita daw siyang patalon-talon na parang bolang apoy sa labas. Hindi siya namamatay kahit pa malakas ang buhos ng ulan. Nakisilip din ako noon sa bintana para makita ko kung ano ang sinasabi ni Papa. At nakita ko ang parang apoy na palipat-lipat sa putol na puno ng nyog at sa sanga ng punong mangga. Kasing laki siya ng laro ang bola ng bata. Hindi naman tumigil sa pagiyak ang kapatid ko noon. Kaya nag-alala na si mama. Dahil usap pa noon ang albularyo at marami ang naniniwala sa kanila sa probinsya namin. Kaagad na pinatingnan ni Lola sa nagpaanak kay mama si Jan. Sa labas naman ng bahay ay nandun pa rin ang bolang apoy na ang sabi ni Lola ay San Telmo daw. Ang sabi pa niya ay huwag daw namin tawagin dahil baka sunugin daw kami. Nung natapos sa parang ritual yung albularyo slash kumadrona para sa kapatid ko, ay sinabi niya na ayaw daw ng namatay na kapatid ni mama yung pangalang ibinigay nila sa kapatid ko. Saka lang din naisip ni Lola na baka yung nakikita naming San Telmo ay ang pangalawa niyang anak na namatay dahil nilason ng pinagkakatiwalaan nitong kaibigan. So ang nangyari ay hindi pinalitan ang pangalang ibinigay ni mama para sa kapatid ko. Pero ang nickname niya ay ang pangalan ng namatay kong tito. Nung maibigay na ang nickname ay parang himalang bigla na lang ding tumigil sa pag-iyak ang kapatid ko. At yung San Telmo na patalon-talon sa labas ng bahay namin ay bigla ring naglaho. Binata na si Jan ngayon at oo, lumaki siyang kamukhang kamukha ng namatay kong tito na pinagkuhanan niya ng ginamit niyang nickname. Magandang araw po Sir Van. Ako po si Loy, 19 years old at taga Bulacan po ako. Gusto ko lang po sanang i-share sa channel mo ang naranasan ko sa bahay ng lola ko. 14 years old pa ako nung mangyari ito. Nung time na yon, ay doon pa ako nakatira kay na lola kasi wala silang kasama sa bahay. Tuwing Tuesday ng gabi ay umaalis silang dalawa ni lolo para umattend sa prayer meeting. Christian po kasi kami. Naiiwan ako sa bahay kasi Thursday night pa ang prayer meeting naming mga nasa youth ministry. Yung bahay ni na Lola ay bungalow type. May garahe para sa dalawang jeep at para sa L300 na van. Then may malawak na bakuran sa likod. Maraming mga puno sa pinakadulo. Sa may pader ay may puno ng kawayan. Nung gabing yon, ay mag-isa lang ako sa bahay. Sanay naman na ako kasi madalas akong maiwan doon. Although may mga kwento-kwento na may nagpapakita raw doon sa bahay ni Lolo. Nabili lang kasi nila yung bahay sa isang kakilala. Patay na ang tunay na may-ari. Bale ang napagbilhan nila ay yung anak. Nanonood ako ng TV noon, yung Encantadia sa Channel 7 na pinagbibidahan ni na Padilla. Tapos nakarinig ako ng tumawag sa akin. Tumayo ako para sumilip sa labas. May tindahan kasi si na Lola. Kaya naisip kong baka may bumibili. Pumunta ako sa tindahan para tignan. Pero wala akong nakitang tao. Bumalik ako sa panonood. Baka ka ako nagkamali lang ako ng dinig. Nanood na uli ako. Pero di pa man umiinit ang puwet ko sa pagkakaupo ay narinig ko yung boses na tinatawag ako. That time ay mas malinaw na. Loy? Malinaw kong narinig yung pangalan ko. Kaya tumayo uli ako. Sumilip uli ako sa tindahan. Pero wala namang tao kagaya nung una. Pumunta ako sa main door at binuksan ko ang ilaw sa garahe. Baka ka ako may tao sa gate at tinatawag ako. Kahol din kasi ng kahol ang mga aso ni na lola. Medyo madilim sa labas ng gate kaya sinipat ko pang mabuti kung may tao roon. Pero wala akong nakita. Kinabahan na ako noon Bigla ko kasing naalala yung mga kwentong naririnig ko sa kapitbahay ni na Lola. Kaagad kong sinara ang main door, pati ang mga bintana. Tiningnan ko ang oras para malaman kung gaano pa katagal bago makakauwi si na Lola. 10 pa kasi ng gabi matatapos ang prayer meeting nila at pasado alas 8 pa lang ng gabi noon. Binuksan ko rin ang lahat ng ilaw. Pabalik na ako sa inuupuan ko sa sala nung may mahagip ang mga mata ko sa salaming bintana. Parang imahe ng babae. Pero nung tingnan ko ay wala naman. Pinilit kong ibalik ang atensyon ko sa aking pinapanood. Pero hindi talaga ako mapakali. Feeling ko kasi ay may kasama ako sa loob ng bahay. Naninindig din ang mga balahibo ko sa batok at magkabilang braso. Kabang-kaba ako dahil sa takot. Tuloy naman sa pagkahulang mga aso. Kahit ilang beses ko nang sinita na para bang may nakikita sila. Nung silipin ko sila sa bintana, ay nakaharap silang lahat sa likod ng bahay ni na Lola sa gawin ng kawayan. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko noon. Pero bigla akong tumayo at naglakad papunta sa kusina. Yung bintana sa dirty kitchen ay walang salamin. Rehas na baka lang ang harang kaya kitang kita ko ang nasa labas. Bukas ang ilaw sa likod nun, malapit sa kubo. Tumayo ako malapit sa lababo at tumingkayad bago dumukwang sa bintana. Pinilit kong sinipat ang likod ng kubo dahil doon nakatingin ang mga aso na tuloy pa rin sa pagkahol. Nakita kong parang may nakatayo roon at nakatingin sa akin. Hindi ko lang makita ng maayos dahil Medyo madilim ang bandang likod ng kubo. Pero hindi ako pwedeng magkamali. May nakatayo talaga doon. Gusto ko sanang umalis na sa may lababo noon. Kasi grabe na yung takot at kaba ko. Pero hindi ko maihakbang ang mga paa ko. Para akong naistatwa sa kinatatayuan ko, Sir Van. Kinusot at kinurap-kurap ko ang mga mata ko para mas makasiguro. Tapos nung tingnan ko uli yung lugar, na nakitaan ko ng nakatayong tao ay wala na ito roon. Tapos bigla ring tumahimik ang mga aso. Nakahinga na sana ako ng maluwag pero bigla akong nakarinig ng malakas na kalabog galing sa kwarto nila Lola. Feeling ko noon ay umangat ang mga pa ako sa lupa dahil sa biglang pagtaas ng temperatura sa katawan ko. Dumoble ang kaba sa aking dibdib dahil wala namang ibang tao sa bahay maliban sa akin. Natatakot at kinakabahan man, ay pilit kong nilakasan ang loob ko noon. Naglakad ako papunta sa kwarto ni na Lola. Binuksan ko yung pinto para tignan kung ano ang nahulog. At nagulat pa ako nung nakita ko ang stand fan ni na Lola na dating nakatayo sa paanan ng kama nila malapit sa malit nilang TV. Nakatumba at kalas ang cover. Tapos bali ang dalawang LC. Nung tingnan ko ang mga bintana ay sarado naman, kaya imposibleng hangin ang may gawa nun. So dinampot ko yung nasirang stand fan at inilabas ng kwarto. Dinala ko yun sa kusina at nilagay sa gilid ng pinto. Nang bigla uli akong mapatingin sa labas ng bintana. At dahil maliwanag sa garahe, ay kitang kita ko yung nakatayo na babaeng maiksi ang buhok na nakatingin sa akin. Tapos bigla siyang nawala. Kaya hindi ko alam kung totoo ang nakita ko. Nung dumating si na Lola ay ikinuwento ko sa kanila ni Lolo ang nangyari. Ang sabi nila ay kulang lang daw ako sa dasal kaya lapitin ako ng masasamang elemento. Hindi lang isang beses na nangyari yon. Minsan ay nagsiyar ako ng hating gabi. Hindi ko binuksan ang ilaw noon pero dama ko na hindi ako nag-iisa sa loob. Simula noon ay hindi na ako nag-CR ng gabi at dalawang buwan pagkatapos mangyari yon ay umalis na ako kina Lola. Ayaw kasi akong tigilan nung babaeng nakita ko. Kumuha na lang sila ng kasambahay at hanggang ngayon kapag dumadalaw ako kina Lola ay nararamdaman ko pa rin siya. Hanggang dito na lang Sir Van at salamat sa pagbabasa ng aking kwento. Ako po si Danica, isang nurse. At ang kwento ko po ay tungkol sa kababalaghan na nangyari sa pinagtatrabahuan kong ospital. Mga limang taon na po ang nakakalipas. Baguhan pa lang po ako ng mga panahong yun. Hindi ko pa po ganun kabisado ang pasikot-sikot sa malaking ospital na yon. Hindi din kasi doon ang bayang kinalakihan ko. Kaya para sa akin, lahat ay bago. Di ko na po babanggitin ang bayan. Pero kilala po ang lugar na ito dahil marami na rin kababalaghan ang nangyari sa ospital na ito. Sa unang tingin, ay maayos naman ang naturang ospital. Pero kapag nilibot mo na ito, ay doon mo mararamdaman na nakakakilabot kapag mag-isa ka dito. Sa south wing po ako naka-duty. Bandang likuran na at napakatahimik na nito sa gabi. Dito dinadala ang mga pasyenteng nasaksak, na disgrasya o nasugatan pagkatapos ng gamutan. Madalas dito din dinadala pag wala ng bakante sa main wards o yung hindi pa na-discharge dahil di nakapagbayad. Kaya iba't ibang klasing tao ang nakakasalamuha ko dito kapag nag-iikot ako. Ang nakakatakot lang ay ang isiping wala nang ibang taong makikita sa labas pag malalim na ang gabi. Napakatahimik na na kahit paghinga ng pasyente ay maririnig mo. Minsan ay napapapigil na rin nga ako sa paghinga dahil pakiramdam ko'y may sumusunod sa akin o may lihim na nakatingin. Mahilig po ako sa lahat ng klasing horror pero matatakotin po talaga ako sa personal. Maliban pa po doon, ay kung ano-anong katatakutan na lang ang naiisip ko tuwing naka-duty ako at kapag mag-isa lang ako sa silid ko. Ganun po ako kapraning pagdating sa katatakutan. Kaya po siguro di ako gaanong pinaniniwalaan ng mga kaibigan ko nung kinuwento ko ito sa kanila. Isang gabi ay napadaan po ako sa isang ward na alam kong bakante. Napasilip ako dito dahil parang kumukurap-kurap po ang ilaw. At ganoon na lang ang gulat ko na may pasyente na pala dito. Napakunot noo pa ako noon nang makita ko ang isang matanda na dilat na dilat na nakatitig sa kisame. Wala itong kasamang nagbabantay sa kanya at mukhang hindi na rin ito tatagal. Napalapit ako sa kinahihigaan niya at tiningnan ko kung ano ang pangalan nito. Pero walang nakalagay na pangalan sa higaan nito. Kaya tinanong ko siya kung anong pangalan niya at kung kailan siya na-confine. Pero tinapunan lang ako nito ng nanlilisik nitong tingin. Maya-maya ay nagkikisay na ito na parang inaatake ng epilepsy. Nataranta po ako kaya nagmamadali akong pinigilan ang mga kamay niya sa paggalaw dahil nakakalmot na nito ang sarili. Napatingin ako sa mukha nito at kitang kita ko ang paglalaway nito at ang pamumula ng mga mata nito. Naramdaman ko din ang kakaibang lakas nito habang pinipigilan ko siya sa paggalaw. Bigla naman itong huminto at tumingin sa akin. Ganun na lang po ang gulat ko nang bigla na lang itong tumayo at mabilis na lumabas. Nakaramdam po ako ng kilabot dahil sa itsura po nito at edad ay imposibleng napakaliksipan nito kung kumilos. Ang tingin ko pa naman dito nung una ay hinanghina na ito at malapit ng matsugi. Nang may masmasan po ako sa pagkagulat ay saka ko palang po naisip na sundan siya. Pero di ko na po siya nakita. Tinanong ko pa ang nakasalubong kong attendant kung may nakita ba siyang matanda pero umiling-iling lang ito. Kaya hinanap ko po ito sa ibang ward. Ngunit di ko na po ito nakita. Hanggang sa mag-out na lang ako ay hindi pa po ito bumalik sa silid nito. Sabi ng napagtanungan kong papalit sa aking nurse ay wala naman daw na confine na matanda nung duty niya. Parang tinambul po ang puso ko ng mga oras na yon. Lalo nang marinig ko po ang mahinang pagtawa ng head nurse namin. Sabay sabing Napaglaruan daw ako ni Lola. Pakiramdam ko ay nagtayo ang lahat ng balahibo ko sa katawan at napatingin po ako sa kanya. Inaasahan kong nagbibiro lang siya pero seryoso itong tumingin sa akin. Sabi pa nito na wag ko na lang itong pansinin at lalong wag ko daw itong kausapin. Hindi ko na lang pinaalam sa kanila na kinausap ko ito pero nakakaramdam na ako ng kilabot ayon sa reaksyon ng head nurse namin. At sigurado akong hindi na nga po tao ang nakita ko, kundi isang multo. Kinabukasan po, bago ako umuwi, ay dinaanan ko pa uli ang silid nito. Pero bakante na ulit. Nakaramdam tuloy ako ng kilabot sa tuwing naaalala ko ang engkwentro ko sa kanya. Simula po nung gabing yon, ay di na pumawaglit sa isip ko ang itsura ng matanda. Hanggang sa pagtulog ko ay siya pa rin ang laman ng panaginip ko. Nagigising na lang po akong naliligo sa sariling pawis at habol-habol ang hininga. Nang minsan pong magising ako kinahapunan, ay sobrang bigat ng pakiramdam ko. Yung katawan at ulo ko po ay halos di ko mayangat. Lantang-lanta din po ako na parang ginahasa ng sangkaterbang demonyo. Pero ganun pa man, ay pinilit ko pong bumangon noon at maligo. Habang nasa banyo po ako, Sir Van, pakiramdam ko po ay parang may nakamasid sa akin. Di ko alam kung saan, pero nararamdaman ko pong kinikilabutan ako at nananayo ang balahibo ko sa katawan. Namimigat din po yung batok ko at para po akong papanawan ng ulirat Di ko po alam kung anong nangyayari sa akin. Baka po ako ay kulang na ako sa tulog at pahinga. Pero ngayon lang po ako nakaramdam ng ganito. Yung pakiramdam ko po, parang kontrolado ng kung sino ang buo kong katawan. Kahit na ganun, ay pinilit ko na di mawala sa wisyo. Nakakain pa ako at nakapagbihis. Ngunit nang paalis na ako, ay nakaramdam na ako ng sobrang pangihilab ng tiyan. At ayun na nga po. Sunod-sunod na ang pagsusuka ko. Hanggang sa nanlabo na ang paningin ko. Nagising na lang po ako noon na nasa ward na. Ayon sa kaibigan kong si Monique, ay dinala daw ako ng kasamahan ko sa apartment. Nakita daw ako nitong nakasalampak sa sala na nakangudngud pa sa sarili kong suka. At dahil sanay akong gising sa gabi, ay nagawa ko pa ring mag-round sa South Wing. Katulad ng dati, ay napakatahimik na naman. Agad po akong napalingon nang mapansin kong may dumaan sa gilid ng mga mata ko. Sir Van, maniwala po kayo o sa hindi. Grabing kilabot na po ang nararamdaman ko ng mga oras na yon. Lalo na nang wala po akong nakitang tao pagtingin ko sa dinaanan nito. Pero nang dumako ang tingin ko sa isang silid, ay nakita ko ang unti-unting pagsara ng pinto. Ito ang ward na kung saan ko nakita ang matanda nung nakaraang gabi. Hindi ko alam kung nilalagnat po ako at nagdedeliryo lang. Pero kitang kita ko po ang laylayan ng suot nitong duster bago tuluyang sumara ang pinto. Agad akong napasunod dito. Ang alam ko po kasi ay bakante ang silid na yon. Pero baka nga may bago ng pasyenteng umuuko pa. So marahan akong sumilip sa silid. Pero nagtaka ako dahil nakapatay naman ang ilaw. Wala ding katao-tao sa loob ng silid. Pero sigurado po ako sa nakita kong may pumasok sa loob. Napalingon pa po ako nang may marinig akong mahihinang yabag. Pero nagtaasa na lang ulit ang balahibo ko sa katawan. Nang mapagtanto ko na nag-iisa lang ako sa hallway. Kaya nagmamadali na po akong naglakad patungo sa ibang ward. Likod na bahagi na po talaga yun ng ospital at bihira lang pong puntahan ng mga kasamahan kong nurse at doktor. May narinig pa po akong kwento tungkol sa parting ito ng ospital. Dati raw po itong tapunan ng mga bangkay na naging sementeryo at ngayon nga ay puro kakahuyan na lang ang likod nito. Nakwento pa po ng head nurse namin na minsan daw po ay may nararamdamang kakaiba ang mga bantay o pasyente sa parting yon. Para daw may nagmamasid sa kanila mula sa labas kung saan puro nakakahuyan. Dagdag kilabot din ang mga sirasirang puntod na wala ng laman. Lalo po tuloy akong napaparanoid sa mga kwentong yon. Isang gabi po, nang mag-rounds ako ay napadaan po ako sa isang silid at nahigip ng paningin ko ang isang figura Agad po akong napaatras pagkatapos kong masilip kung sino ang taong yun. Kitang kita ko po kung paano titigan ng matanda ang natutulog na batang pasyente. Ito ang batang sinasabi ng ali nung nakaraang araw na takot na takot na nagsumbong sa kanya. May nakita daw itong isang matanda na tumutulo daw po ang laway nito. At pagkatapos daw po nun, ay bigla na lang itong nawala. Simula daw noon ay panaysuka na ng bata at sobrang sakit daw ng tiyan nito. Hindi pa daw ito gumagaling at maya't maya ay umiiyak ito dahil sa sakit ng tiyan at pagsusuka. Katulad po ng kwento nito ay nakita ko ding naglalaway na naman ang matanda at nanlilisik ang mga mata nitong nakatingin sa bata. Tulog na lahat ang nasa loob ng silid kahit ang bantay nito. Ganon din ang katabi nitong pasyente at bantay. Gusto ko man pong pumasok noon ay para na akong napako sa kinatatayuan ko. Nang biglang unti-unti itong lumingon sa kinatatayuan ko at doon na po na blanco ang lahat. Tulala daw po ako noon sabi nung nakakita sa aking bantay. Tinanong pa daw niya ako kung okay lang ako at para daw akong nakakita ng multo. Pero hindi daw po ako makapagsalita at nakatunga nga lang hindi po malinaw sa alaala ko ang pangyayaring ito. Para po akong nanaginip ng gising. Natatandaan ko lang po ay nakita ko ang matanda. Pero hindi ko na po maalala kung ano ang sumunod na nangyari. Hinatid po ako nung bantay ng bata sa station namin. At kinuwento po nito ang nangyari sa akin sa mga kasamahan ko. Nag-aala lang napatingin sa akin ng head nurse namin at hinawakan nito ang tenga ko. Nanlalamig daw ito. Sakto po pagkasabi niya nun, ay bigla na lang akong sumuka. Bigla ding sumakit ang tiyan ko. Sobrang sakit po na parang pinipiga ang bituka ko. Sobrang hapdi din ang sikmura ko. Kaya namilipit talaga ako at nagiiyak. Halos pangapusan po ako ng hininga sa nararamdaman kong sakit. Narinig ko namang sinabi ng head nurse namin na baka nausog daw ako. At mukhang nasundan daw ako nito hanggang sa inuuwian ko. Kaya daw madalas ako magsuka at nawawalan ng malay. Kaya din daw madalas ko itong napapanaginipan. Dahil siguro nagustuhan daw ako nito. At baka ganun din daw yung bata sa silid na pinuntahan ko. Ang ipinagtataka lang po naming lahat ng nandon ay kung bakit ibinili ng head nurse namin na hubarin daw nung bantay yung suot-suot na damit ng bata. At ganun din ang suot kong uniforme. Pinainom lang po ako noon ng para sa pagsusuka at pain reliever dahil wala naman daw silang makitang sakit sa akin. Kaya sigurado daw talaga ang head nurse namin na nausog ako nung matanda. Nang makuha po ng head nurse namin ang mga suot namin, ay dinala po niya ito sa kantin at pinakuluan. Pagkatapos ay lihim niyang pinainom sa amin ang pinagkuluan nito. Maya-maya lang po ay nawala ang sakit ng tiyan ko. Natigil din po ako sa pagsusuka. At sabi nung bantay ng bata, ay gumaling din daw po ang pananakit ng tiyan nito at pagsusuka. Nalaman ko lang na pinainom pala sa amin yung pinagkuluan ng damit namin. Kinabukasan, nung tanungin ko ang head nurse namin kung ano ang ginawa niya sa mga damit namin at bakit bigla na lang kami gumaling. At doon nga po ay sinabi niya na pinainom niya sa amin yun. Inilihim po yun ang lahat ng nakakaalam sa pamunuan ng ospital. Matagal na nurse na po ang head nurse namin pero naniniwala po siya sa mga pamahiin at paranormal. Laking probinsya daw po kasi siya at nauso din daw sa kanila noon ang usog. Maliban pa po doon ay may kaalaman daw sa panggagamot ang lola niya kaya alam daw po niya ang gagawin sa mga ganitong sitwasyon. Nang umayos na ang pakiramdam ko ay kinuwento ni Miss Head Nurse na naging pasyente nila ang matanda Mabait naman daw po ito, pero mabagsik daw po talaga ang usog nito. Iilang nurse at may doktor din daw po itong nabiktima ng usog nito. Hindi nila sigurado, pero may haka-haka din daw noon na aswang ito. Madalas daw kasi nila itong naaabutang nanlilisik ang mga mata at naglalaway ng malapot. At pag nangyari daw po yun, ay may isa daw po sa kanila ang sinasakitan ng tiyan. Pero sabi naman ng head nurse namin, may sakit daw talaga ito kung saan nangyayari ang paglalaway at panlilisik ng mga mata nito. Balak na daw sana nila itong ilipat sa mental hospital pero binawian na daw ito ng buhay. Ang hindi ko po maintindihan ay kung bakit nagagawa pa rin niyang mangusog gayong wala na po siya sa mundo. Matatakotin po ako pero di po talaga ako naniniwala na may multo. Pero sa karanasang ito, isa lang po ang masasabi ko. To see is to believe. Nakita ko po siya at isa po ako sa nakaranas ng panguusog niya. Sabi naman ng kaibigan kong may alam sa paranormal, nagmamanifest pa rin daw sa ospital ang nangyari sa matanda. Yung mga nakita ko daw ay part lang yon ng manifestation. Malakas daw ang iniwang energy ng matanda kung kaya't naaabsorb daw po ito ng mga katulad kong mahina ang dungan. Hindi ko po maintindihan ang pinagsasabi niya pero simula po noon ay naging maingat na po ako sa pakikipagsalamuha sa mga pasyente ko. Nang tuluyan na po akong gumaling ay pinagdasal ko po na sana matahimik na ang kaluluwa niya. Pinalipat na rin po ako ng mga magulang ko ng ospital na nandoon sa bayan namin. Kaya wala na po akong gaanong balita pa tungkol sa ospital na pinanggalingan ko. Alam ko po maraming hindi maniniwala at yung iba ay may pagdududa. Pero sinisiguro ko po sa inyo na totoo po ang usog at lalong totoo po na may mga kaluluwa pang hindi matahimik. Hanggang dito na lang po ang kwento ko dahil kinikilabutan pa rin po ako sa tuwing naaalala ko tong karanasan ko. Maraming salamat po. Magandang araw, Sir Van. Ako po si Christine. Tin for short. Subscriber niyo po ako at silent listener na rin. Gustong gusto ko po talagang magbahagi ng karanasan ko sa channel niyo. Hindi ko lang po alam kung paano isusulat dahil hindi naman po ako magaling sa larangan na to. Kaya po sana pagtyagaan nyo na lang tong sinulat ko at kayo na po ang bahala magayos. At sana po talaga ay mailahad nyo ito sa channel nyo. Aabangan ko po. Salamat in advance. August 2012 Yan po ang buwan at taon kung kailan ako napadpad sa bahay ng tiyahin ko. Second cousin po ito ni mama. Pinasya ko na din kasing umalis sa inuupahan kong apartment dahil may kaaway akong kasamahan ko doon. Ito din ang buwan ng huli kong pasok sa pinagtatrabahuan ko. Dumaranas kasi ako noon ng matinding depression sa pinagsamang problema ko sa trabaho at personal. Kaya iniwasan ko talaga ang mga tao at lugar na nagtitrigger sa akin na malugmok lalo. Sakto ng mga panahong yon ay madalas ko nakakausap yung bunsong kapatid ng tita ko. Bale, tita ko rin pero mas bata siya sa akin. Kaya ate ang tawag niya sa akin. Siya ang napagsasabihan at napagkukwentuhan ko ng mga pinagdadaanan ko. Nabanggit niya sa akin na magbubukas daw ng kantin ang ate niya at kung gusto ko daw habang wala pa akong nakikitang bagong trabaho ay doon muna ako sa kanila. Para daw may makasama at makatulong din sila sa mga gawain. Hindi na ako nagdalawang isip pa at agad akong lumipat sa kanila. Dahil sa susunod na araw na rin naman ang alis ko sa apartment, pinaaga ko na lang. Natuwa naman ako nang makarating sa bahay ng tita ko at ganoon din naman sila. Maliban kasi sa may kalakihan ng bahay niya ay may sarili pa akong kwarto. Dalawang palapag ito na may apat na kwarto sa taas. Nasa unang palapag naman ang kantin at kusina. Bale, anim po kaming nakatira sa bahay. Ako, ang tita kong panganay na tawagin na lang nating Tita May. Sumunod sa kanyang babae na si Jane, kapatid nilang lalaki na si John, ang bunso na si Anna, at ang nobyo ni Tita May na si Vin. Unang araw pa lang na binuksan ng kantin ay dinagsana ito. Malapit din kasi ito sa universidad at mga opisina. Kaya madami talaga ang naging customer ng kantin ni Tita May unang gabi ko sa bahay niya ay nanibago ako. Bod kasi sa mag-isa lang ako sa kwarto ay nakapatay na lahat ng ilaw sa taas kung saan sobrang dilim talaga. Ang nakabukas na lang ay ang ilaw sa may hagdan papuntang banyo na nasa unang palapag. At ang kulay pa ng ilaw na to ay yung orange o yellow na medyo creepy ang datingan. Ang isa sa ayaw ko lang dito ay kailangan pang bumaba ng hagdan bago makapagbanyo. Kaya nitong unang gabi ko ay nagpigil talaga ako ng ihi dahil kinikilabutan akong bumaba. Ito kasing si Ann ay nakuwento niya na nung nagpa-picture daw si Tita May at ang nobyo nito malapit sa banyo ay may nahagip daw silang isang imahe. Isang babae daw na mahaba ang buhok na tumabi sa nobyo ni Tita May. Tapos minsan daw nagigisingan nila na may babaeng umiiyak na malapit sa banyo. So sino pa kayang duwag na katulad ko ang maglalakas loob na magbanyo sa gabi? Di ko lang alam kung totoo o tinatakot lang nila ako. Pero hindi ko talaga tinangkang magbanyo pag tulog na ang lahat. Kadalasan talaga, gabi na kami kung magsara ng kantin. Pero may isang araw na maagang naubos ang paninda. At dahil sobrang init, ay pinasya namin ni Naan na dito na muna sa kantin kami mamahinga. Niligpit namin ang mga mesa at upuan, saka naglatag kami ng foam para higaan. Sa aga naming nagigising ay pare-pareho din kaming nakatulog. Pero ilang sandali lang din ay nagising ako sa ingay. Dumating pala sila Tita May at ang nobyo nito. Galing silang grocery at namili ng mga condiments at iba pang kakailanganin sa pagluluto. Alam kong gising ang diwa ko noon. Nakikita ko na ngang naglalagay sa cabinet si tita ng mga pinamili nila. Pero hindi pa talaga dilat ang mga mata ko. Parang pasilip ba? Pero nag-aagaw pa rin yung diwa at antok ko. Gusto ko sanang bumangon at tumulong sa kanila. Pero hindi ko may galaw ang katawan ko. Takot akong huminga o kumilos noon dahil parang may pumipigil sa akin. Alam kong dalawa lang silang nandoon sa kusina ng mga oras na yon. Pero hindi ko maipaliwanag Sir Van kung bakit may isa pa silang kasama na sunod ng sunod sa nobyo ni tita. Para bang humahalo yung panaginip at realidad. Pero sigurado po akong gising na ako ng mga sandaling yon. Gusto ko sanang gisingin si Anne. Nakakatabi ko lang pero ayaw talagang gumana ng kahit anong bahagi ng katawan ko. Lalo pa akong nahirapang huminga at gumalaw nang bigla na lang tumingin sa akin ng babae. Kitang kita ko po Sir Van ang namumutla nitong itsura at ang mahaba nitong buhok. Gusto ko nang sumigaw ng mga oras na yon dahil nakikita kong unti-unting lumalapit sa akin ang di ko nakikilalang babae. At sa palagay ko ay ako lang ang nakakakita sa kanya dahil dinadaan-daanan lang ito ni natita. Nang malapit na talaga ito sa akin, ay bigla na lang akong napapikit at nagdasal ng tahimik. Naramdaman ko na lang ang marahang pagtapik sa pisngi ko ni Anne. Dahan-dahan akong dumilat at napatingin sa kinaroroonan kanina ng babae. Pero wala na ito. Ginigising pala ako ni Anne dahil kanina pa daw ako tinatawag ni Tita May. Nakita daw kasi nitong nakadilat ako at nakatingin sa kanila pero hindi daw ako kumikibo. Kung alam lang nilang ilang beses ko nang tinangkang tawagin sila pero walang boses na lumalabas sa lalamunan ko. Napatanong tuloy ako kay tita kung may kasama ba silang babae. Pero kinunutan lang ako nito ng noo at ang sabi, wala ga, dalawa lang kami ng tito mo. Takang-taka siya kung ba't ko yun natanong at kinuwento ko nga sa kanila na may nakita pa akong ibang kasama nila na sunod na sunod sa nobyo ni tita. Sabi ko ay isa itong babae. Pero ang pinagtataka ko ay kahit anong pilit kong alalahanin ay di ko maalala pa ang itsura nito. Nagkatingin na naman sila at medyo kinilabutan sa kwento ko. Huwag daw ako magbibiro ng ganon. Akala kasi nila ay gumaganti lang ako sa mga kwento nilang nakakatakot. Pero nang sinabi kong seryoso ako at gising talaga ako nang makita ko yon, ay bigla silang natahimik. Alam ko pong naniniwala sila dahil madalas naman daw talaga nangyayari yun sa bahay. May araw pa po Sir Van na inutusan si Ann ni Tita May na mamili sa palengke at sinamahan ko ito. Pero nang pagdating namin ni Ann ay sinalubong ako ng nagtatakang titig ni Tita May sabay sabing, Sumama ka palaga? Akala ko pa naman natutulog ka. Nakita kasi kitang pumasok sa kwarto mo. Doon na talaga nanindig ang balahibo ko. Lalo at sinabi ni tita nakamukhang kamukha ko daw ang babaeng pumasok sa kwarto ko. Nagkatinginan na naman kami at sabay ding kinilabutan. Hindi na lang siya nagpapakita kundi nang gagaya na rin. Ang ginawa ng tita ko, bumili siya ng insenso at pinausukan niya ang kantin bago kami magbukas at tuwing magsasara. Pantaboy daw yun sa masasamang espiritu. Medyo nakampante na rin kami. Simula noon, nagagawa ko ng magbanyo kahit hating gabi at wala namang kakaibang nangyayari. Noon kasing hindi pa kami nagpapausok ng insenso, ay madalas talaga akong managinip ng masama. Mapagabi man o tanghali, walang pinipiling oras ay binabangungot ako. Sabi nung kaibigan ni ate na medyo may alam sa mga ganitong bagay ay nag sleep paralysis daw ako. Bawas-bawasan ko daw ang ma-stress dahil isa daw ito sa dahilan kung bakit hindi mapayapa ang utak ko. Sinusubukan ko namang mag-relax at nakatulong naman ang pagkakaroon ko ng mga bagong kaibigan sa lugar na yon. Lalo na nang doon na din kumakain ang mga gwapong varsities ng football mula sa malapit na universidad. Siyempre nakakagaan ng mood yun. Madalas ko pa silang nakakabiroan dahil mababait naman ng mga ito. Minsan pa nga nang manalo sila sa sport fest ay doon sila nag-celebrate. Siyempre may inuman at inabot sila ng gabi. Masaya naman ang lahat at maiingay na rin. Pero di ko inaasahan ang sasabihin ng isang player. Medyo naiinis pa itong lumapit sa akin at nagsabing, Hala ate, Kanina pa ako naghihintay na lumabas ka ng banyo eh. Kahit ing-ihi na ako. Andito ka na pala. Di mo man lang ako sinabihan. Napatanga ako saglit sa kanya. Tiningnan ko ang itsura niya kung seryoso ba siya sa sinasabi nito. Pero hindi man lang ito kumisap habang nakatingin sa akin. Bakas pa ang yamot nito. Kaya sinabi ko na hindi pa ako pumupunta ng banyo ni hindi pa nga ako nakakatayo mula sa kinauupuan ko eh. Eh sino pala yung lumingon pa sa akin at pumasok ng banyo? Eh kamukhang kamukha mo yun at parehas pa kayo ng suot na damit. Sabi nitong nakataas pa ang mga kilay. Alam mo yung pakiramdam ko noon Sir Van. Parang biglang lumaki yung ulo ko at nagsipagtayuan talaga ang balahibo ko sa katawan. Hindi ko alam kung kukontrahin ko ba siya o tatahimik na lang. Kaya sa huli ay humingi na lang ako ng sorry at di ko na kinuwento pa dahil baka matakot lang ito at magwala dahil sa kalasingan. Pero ako ng mga oras na yon ay napapamura na sa sobrang kilabot na nararamdaman ko. Agad kong kinuwento yun kay Ann. Napaogag pa nga siya nang maalala ding ikwento sa akin ang naranasan niya nung nakaraang gabi. Nagpadis kasi kami noon at medyo nalasing itong si Jane. Ito pa naman pag nalalasing ay masyadong nag emote tapos iiyak na lang bigla. Kaya ang akala nitong an, eh si Jane yung naririnig niyang umiiyak. Iisang kwarto lang kasi sila, pero nang tignan naman daw niya, ay tulog na tulog na ito. At dahil nakainom din siya, ay medyo malakas daw ang loob niyang pumunta ng kantin. Doon daw niya kasi naririnig na nanggagaling yung pag-iyak. At putya daw, kasi nang pababa pa lang siya ng hagdan, ay may nakikita na daw siyang figura ng babaeng nakayuko sa harap mismo ng banyo. Medyo madilim kasi doon pag di pa napapailaw ang ilaw ng banyo. Pero dahil may konting liwanag naman na nanggagaling sa ilaw sa may hagdan, ay nabanaag daw talaga niya ito. Parang binuhusan daw siya ng malamig na tubig. Nawala daw bigla ang kalasingan niya at nagtatakbo daw siya pabalik sa kwarto nila. Nakalimutan na daw niyang ikwento dahil naging busy kami kinabukasan. Ang akala pa naman namin ay tuluyan na itong nawala dahil nga sa insenso. Ilang beses pa na palagi na lang daw akong nakikita ni Tita May na pumapasok sa banyo. Pero paglingon daw niya sa istante ng mga ulam, nandoon naman daw ako at nagtitinda. Habang tumatagal po, ay marami nang nangyayaring di maipaliwanag sa bahay ni tita. Nawawalan na siya ng mga gamit. Minsan pera na pinag-aawayan nilang magkakapatid. Tapos kinabukasan, makikita na lang ito doon din mismo sa pinagtataguan niya. Madalas na din sila mag-away ng nobyo niya. Grabe ang murahan nila. Tapos iiyak tong si tita. Magwawala at magbabasag ng mga gamit. Yung stress level namin noon, biglang to the highest level na talaga at unti-unti na ding humihina ang kantin Paano ba naman? Kaaga-aga ay nagdadabog na itong si tita. Hinahagis niya yung kawali, planggana, at kahit anong mahawakan niya pag nai-stress siya. Medyo natatakot na tuloy ang mga customers na pumasok sa kantin. Tanghali pa lang ay iinom na ito ng alak, tapos kinagabihan ay magwawala. Iiyak hanggang sa makatulog. Saka pa lang din kami makakatulog pag tulog na siya. Ang laki talaga ng pinagbago ng ugali ni tita. Naging bugnuti na ito at palamura. Palagi nitong sinasabing niloloko daw siya ng nobyo niya. Gayong palagi din naman silang magkasama. Nahuhuli niya daw itong may kausap sa cellphone paggabi. Pero palagi namang sinasabi ng nobyo niya na wala siyang kausap at maaga siyang natutulog. Napansin ko lang po Sir Van simula nang madalas na magparamdam ang babae sa bahay ay nadadalas na din ang kaguluhan dito. Palagi na lang ding umiiyak itong si Anne dahil sinisermonan siya ni tita nang wala namang dahilan. Basta lang nagagalit ito bigla. Minsang tumawag ako kay na mama ay kinuwento ko lahat ng nangyari sa amin sa bahay ni tita. Ang sabi niya ay magpausok daw uli kami ng insenso na may halong kamangyan. Mas effective daw yon pantaboy sa malas at masasamang espiritu. Kaya ganoon na nga po ang ginawa namin. Napansin ko din naman ang unti-unting pagbabago ni Tita May. Naging mahinahon na rin ito at madalas na uling makipagbiroan sa amin. Natanong ko minsan sa kanila kung nasave ba nila yung nakuhang litrato na kasama yung babae. Nandoon daw sa lumang kamera ni Tito. Sabi ko dapat binura na nila. Baka kasi isa din yun sa dahilan kung bakit di matahimik ang kaluluwa ng babae. Pinakita niya muna ito sa akin bago niya binura. Kinilabutan naman ako dahil totoo at malinaw na may kasama nga silang babaeng mahaba ang buhok sa picture. Saka ko lang naalala na ganitong ganito ang anyo ng nakita ko. Maputla at mahaba ang nakalugay nitong buhok. Pero ang itsura ay sadya talagang malabo. Paminsan-minsan ay namamalikmata pa rin daw sila. Ang di ko lang maintindihan ay kung bakit ako lang ang palaging ginagaya nito. Dahil ba sa alam nitong may mabigat akong dinadala o nadedepress ako? Naniniwala ba kayo Sir Ban na lapitin daw ng mga ligaw na kaluluwa o di matahimik na kaluluwa ang isang taong may mabigat na dinadala o dumaranas ng depression at matinding kalungkutan? Parang ganoon kasi ang nangyayari sa akin noon eh. Nasagot din tong katanungan namin nang minsang mapadaan ang dating may-ari ng bahay. Nakakwentuhan ito ni tita. Naitanong niya kung may nauna ba sa kanilang tumira dito kasi ang pagkakaalam daw ni tita ay sila na ang sinundan nito. Nabanggit din niya ang tungkol sa babaeng madalas magparamdam at umiiyak tuwing gabi. Napatanga daw na napatingin sa kanya ang matandang babae na dating may-ari ng bahay. Hindi na daw nito kinuwento kay tita na bago bilhin ni tita ang bahay ay paupahan daw ito at isa ang mag-asawa sa umupa dito bago niya ibenta kay tita. Baka daw kasi magbago ang isip ni tita kung nalaman niya na marami nang nakatira dito dati. Okay naman daw ang mag-asawa ng bagong lipat ang mga ito. Pero ayon daw sa mga nakasabayan nilang umupa ay nadadalas na daw ang pag-aaway nilang mag-asawa nung kalagitnaan Palagi na daw kasing gabi kung umuwi ang lalaki at palagi pa itong lasing. Nagdadalang tao daw ang babae ng panahong yon at sobra-sobrang stress daw ang nararamdaman nito dahil sa asawa. Nalaman daw nito ang pangangaliwa ng asawa kaya ito nakunan. Simula daw noon ay bihira na nilang nakikitang lumalabas ang babae sa silid nito. Palagi na lang daw nila itong naririnig na umiiyak. Halos gabi-gabi daw ganoon dahil bihira na lang daw ito kung uwian ng asawa. Pero nagtaka daw sila ng isang araw ay wala daw silang marinig na anumang ingay mula sa silid nito. Ang silid nito ay ang kwartong tinutulugan ko. Kapantay ito ng banyo kung saan ay nakita na lang nilang nakalambiti ng babae at wala ng buhay. Nagpatiwakal daw ito dahil sa matingding depression. Pagkatapos daw ng pangyayaring yon ay isa-isang nag-alisa ng umuupa. Inilihim din yun ng pamunuan ng barangay sa pakiusap na rin ng may-ari na dati ding kagawad. Wala namang nakapagkwento kay tita dahil mga bagong saltan na rin ang nakatira sa mga kapitbahay niya na puro paupahan. Kaya ngayon lang talaga niya namin nalaman na may nangyari palang hindi maganda sa bahay na ito. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, ay pinasya agad ni tita kinabukasan na ipabless ulit ang bahay. Araw-araw din siyang nagsusunog ng insenso at kamangyan. Ilang linggo din ang lumipas nang matanggap ako sa pinag-applyan kong trabaho. Lumipat din ako ng bahay malapit dito. Pero paminsan-minsan po ay pumapasyal pa rin ako sa bahay ni tita. Sa ngayon po ay tahimik at maayos na ulit ang bahay niya. Maganda din ang takbo ng kantin na ngayon ay may mini grocery na. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Van. Alam ko pong medyo mahaba na. Gusto ko lang po kasing ikwento lahat at para kapulutan na rin ng aral. Mahirap po talaga ang dapuan ng sakit na depression. Maaaring ikamatay mo ito o ikaw mismo ang lalapitan ng namatay na. Mabilis daw kasi makahatak ng negatibong enerhiya ang taong nakakaramdam ng matinding kalungkutan. Kaya po sana sa lahat ng tagapakinig nyo, Seek for help po pag nararamdaman yung gusto niyo na mag-give up sa buhay. Salamat po ulit Sir Van at magandang araw. Naniniwala po ba kayo na kahit gaano nakatagal namatay ang isang tao, ay nakukuha pa rin itong magparamdam? Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay karanasan ng lola ko at ng kaibigan niyang si Lola Iska. Si Lola Iska ay tubong Cebu. Ngunit nakahanap siya ng trabaho sa Sambales kung saan niya nakilala ang lola ko. Halos magkaidaran lang sila noon ni Lola na nasa 20s pa lang. Anak si Lola ng may-ari ng inuupahang bahay ni Lola Iska kaya madalas sila nitong magkita at magkausap hanggang sa maging matalik na silang magkaibigan. Minsan ay naabutan ni Lola na umiiyak itong si Lola Iska sa silid nito. Gulo-gulo din daw ang kwarto nito. Tinanong siya ni Lola kung ano ang nangyari sa kanya ngunit hindi siya nito kinikibo. Nakatitig lang ito sa malayo. Inisip ni Lola na baka may problema lang ito o may nakaaway sa trabaho. Kaya hinayaan na lang muna niya ito. Ilang araw ang lumipas at nagtataka na si Lola dahil hindi na niya nakikita si Lola Iska. Pero hinayaan niya muna itong mapag-isa at makapag-isip kaya hindi mo na siya nangulit dito. Pero magtatatlong araw na ay hindi pa rin niya ito nakikita. Kaya pinasyan niya ng bisitahin ito sa inuupahan nitong bahay. Nagtataka pa siya kung bakit bukas ang pinto. Magagabi na noon pero iniwang bukas ni Lola iska ang pinto nito na hindi naman ito ginagawa. At nang puntahan ni Lola ang silid nito, ay nakabukas din ang pinto nito. Wala si Lola Iska sa bahay. Hinanap na siya ni Lola kahit saan, pero hindi niya ito nakita. Labis nang nag-aalala si Lola noon dahil hindi naman ugali ni Lola Iska na umalis nang di nagsasara ng pinto. Nagtanong-tanong siya sa mga kapitbahay nila kung may nakakita kay Lola Iska. Pero wala daw. Kaya nag-ikot-ikot pa siya sa kalye nila hanggang sa mapadpad siya sa isang malaking bahay. Ito ang sinasabi nilang ancestral house na binibenta ng may-ari. Pero palagi na lang daw umuurong ang nagtatangkang bibilhin ito. Pag nakikita na daw nila ang loob ng bahay, ay umaayaw na sila ang sabi-sabi ay pinamamahaya na daw ito ng multo. Pero may isang espiritista daw ang nakapagkwento sa nanay ni Lola noon na panahon pa daw ng hapon ay may namamahay na daw sa bahay na yon. Hanggang sa dumadami na daw sila at yung iba ay mga kaluluwang gustong maghiganti. May isang silid daw doon kung saan lumalagi ang isang kaluluwa ng dalagang nagngangalang Perlita. Isa daw siya sa may pinakamagandang mukha sa bayan nila. At halos lahat ng kalalakihan sa lugar nila ay nagtatangkang maging kasintahan siya. Ngunit may isa at bukod tangi siyang napupusuan. Nabuntis siya ng lalaking yon at nagbabalak na silang magpakasal. Ngunit isang araw ay natagpuan na lang patay si Perlita at nawawala naman ang nobyo nito. Nakitaan pa daw ng mga sugat sa maselang parte ng katawan nito Napatunay na ginahasa muna ito bago pinatay. Pinagdududahan pa daw noon na ang nobyo niya ang nagutos na patay ng dalaga dahil sa kwentong kumakalat na pinagtaksilan niya ang nobyo at hindi nito anak ang dinadala niya. Ilang buwan daw pagkatapos ng pangyayaring yon ay may napansin daw ang mga magulang ng dalaga sa kwarto nito. Tuwing gabi daw ay may naririnig na lang silang isang panangis Ayon pa sa matatandang may alam ng kwento, ay nagmumulto daw ang kaluluwa ni Perlita dahil sa di makatarungang pagkamatay nito. At ilang araw lang ay nabalitaan na lang din nilang sunod-sunod ng namatay ang may kagagawan noon kay Perlita. Maliban sa nobyo nitong hindi na muli pang nakita sa lugar nila. At iisa lang daw ang ikinamatay ng mga ito. Bangungot. Nang maalala daw ni Lola ang kwentong ito ng espertista, ay di na siya tumuloy pa sa bahay na yon. Inisip niyang baka may binili lang saglit si Lola Iska. Kinabukasan daw ay maaga niyang pinuntahan si Lola Iska. May susi naman daw siya ng bahay nito. So tumuloy-tuloy siya sa silid nito at naabutan niyang natutulog pa si Lola Iska. Aalis na sana si Lola nang maramdaman niyang parang may nakamasid sa likuran niya. Ganoon na lang daw ang gulat ni Lola dahil paglingon niya ay nakadiretsyong upo na daw si Lola Iska at titig na titig sa kanya. Wala daw ekspresyon ng mukha nito. Ang ipinagtataka ni Lola ay napakabilis naman daw nitong nakabangon. Gayong saglit lang siyang tumalikod. Kinamusta ni Lola si Lola Iska at niyayang mag-almusal ito. Tumangulang daw ito pero hindi daw nagsalita. Ang akala daw ni Lola ay sumusunod na ito sa kanya palabas ng silid. Nang magulat siya, nang biglang bumukas ang pintuan sa sala at pumasok si Lola Iska na may bitbit na supot ng pandisal. Ngumiti pa daw ito sa kanya at niyaya siyang mag-almusal. Para daw saglit na huminto ang pagtibok ng puso noon ni Lola. Dahan-dahan niya daw nilingon ang silid ni Lola Iska. Ngunit wala ng tao doon. Nalito siyang bigla at para daw siyang nanghihina na napaupo. Tinanong niya daw si Lola Iska kung kanina pa ito sa labas. Ang sabi ni Lola Iska ay kanina pa raw at natagalan pa nga siya dahil maraming bumibili ng pandesal. Lalo tuloy ng hilakbot si Lola. Kung ganun ay sino yung nakita niya at kinausap sa loob ng silid kanina. Napakamot na lang daw ng ulo si Lola noon at baka namamalikmata lang daw siya. Pagkatapos daw nilang mag-almusal, ay agad daw nagpaalam si Lola at hindi na daw siya lumingon pa sa silid. Ang kwento pa ni Lola, sa tuwing pupuntahan daw niya si Lola Iska pagkatapos maghapunan, ay palagi na lang daw itong wala sa bahay. Hindi na rin daw niya itong nakikitang umuwi galing sa trabaho. Kaya nagtataka siya na sa tuwing pupuntahan niya ito, ay palagi na lang itong wala. Habang naglalakad daw siya pabalik ng bahay nila, ay nakasalubong daw niya ang anak ng kapitbahay nila. Nasa sampung taon daw ito. Nakita niyang humahangos itong papalapit sa kanya. Namumutla daw ito at parang takot na takot. Kaya di daw napigilan ni Lola na tanungin ito kung ano ang nangyari dito. Noong una ay nanginginig pa daw ito at hindi makapagsalita. Kaya inakay niya muna ito sa bahay nila para bigyan ng maiinom. Pinakain na rin daw niya ito ng ginataang bilo-bilo dahil baka nagugutom lang daw ito sa kakalaro. Nang mabusog daw ito at medyo nahimasmasan ay nagkwento na ito kay Lola. Pauwi na daw siya galing sa bahay ng kalaro niya nang mapadaan daw ito sa ancestral house. Nakita niya daw na bumukas ang pintuan ng bahay mula sa liwanag na nanggagaling sa poste ng ilaw sa kanto. Panakot pa naman daw sa kanila ng mga magulang nila na may nakatirang multo sa bahay na yon. Kaya nang sumilip daw ito sa gate, ay ganun na lang daw ang hilakbot nito nang makita ang isang babaeng papasok ng pinto. Ang nagpahumindig sa kanya ay nang bigla daw itong lumingon sa kinaroroonan niya at kitang kita daw niya na namumula ang mga mata nito. Hinatid na lang ni Lola ang bata at mukhang takot na itong umuwi mag-isa. Alam niyang imahinasyon lang yun ng bata dahil nga sa panakot ng magulang nito tungkol sa ancestral house pero may kuryosidad din siyang nararamdaman tungkol dito. Maglilimang taon pa lang kasi buhat nang mabili nila ang bahay at paupahan nila. At ni minsan, kahit gusto niyang malaman kung totoo ang kwento tungkol sa bahay na yon, ay di talaga niya tinangkang puntahan. Pero ngayon ay mukhang muling iinit ang usapan tungkol dito. Kaya nang maihatid niya ang bata, ay dumaan siya sa ancestral house. Madilim na ang paligid nito, maliban sa parteng tinatamaan ng ilaw mula sa poste. Yun ay ang harapang parte ng bahay, kung saan ang gate at main door. Mataas ang gate at pader na nakapalibot sa bahay, pero may malaking siwang sa gate kung saan makikita mo ang buong harap nito. Ang malawak na hardin at lumang lagon na may fountain na mukhang natuyo na sa kalumaan. Mukhang hindi na nga din ito inaasikaso pa ng may-ari dahil na din sa kawalan ng pag-asang maibenta pa ito. Parang sumpa daw ang bahay na yun at lupain ayon pa sa may-ari. Wala din daw sa pamilya nito o kamag-anak ang nagtangkang manirahan dito dahil sa takot na totoong sinumpa ang bahay na to. Dahan-dahan daw na lumapit si Lola sa siwang ng gate. Sobrang tahimik daw. Tiningnan niya isa-isa ang mga bintana. Napasinghap daw siya ng malakas nang pagtingin niya sa pangalawang palapag na bintana, ay may nakadungaw na babae. Kinusot-kusot pa daw niya ang mga mata niya at nang muli niyang titigan ay wala na daw ito. Nagulat na lang daw siya nang may biglang kumalabit sa kanya. Nakanganga pa daw siyang napabaling kay Lola Iska na nakangiting nakatingin sa kanya. Tinanong siya kung ano ba ang ginagawa niya doon, gayong gabi na daw. Nagtaka naman si Lola kung saan nanggaling si Lola Iska. Hindi man lang niya naramdaman ang paglapit nito sa kanya. Panaylingon pa daw ni Lola sa bahay na yon habang niyayakag na siyang umuwi ni Lola Iska. Hindi na lang daw kumibo si Lola habang naglalakad sila pa uwi. Pero may nararamdaman daw siyang kakaiba kay Lola Iska. Nung nakaraan lang daw ay parang katapusan na ng mundo para dito. Pero ngayon ay di man lang niya ito kakikitaan ng kaunting kalungkutan. Hanggang sa pagtulog daw ay hindi mawala sa isip ni Lola ang nakita sa bahay at ang biglang pagsulpot ni Lola Iska. Pati daw yung kwento ng espiritista ay naghalo-halo na sa panaginip niya. Yung babaeng nakita niya ay si Perlita daw yon. Pero nang makita niya ng malapitan ay naging si Lola Iska. Kaya bigla daw nagising si Lola at nang tingnan niya ang oras ay saktong alas tres. Naghumindig pa daw ang balahibo niya nang biglang humangin ng malakas sa bintana niya. Agad niya daw itong sinara. Hindi daw siya dinalaw ng antok ng mga oras na yon kaya bumaba daw siya at pumuntang kusina. Nang may marinig daw siyang mahihinang ingay sa kabilang bahay. Yun ang bahay na inuupahan ni Lola Iska. Gawa lang kasi sa kahoy ang mga bahay nila kaya dinig daw kahit paghilik pagkalaliman na ng gabi. Narinig daw niyang parang may kasagutan si Lola Iska. Galit na galit daw ito. Sa ganoong oras nagtataka si Lola kung sino ang kaaway ni Lola Iska. Eh mag-isa lang naman ito sa bahay. Dahil nag-aalala daw si Lola sa inaasal ni Lola Iska, kahit alanganing oras daw ay pinuntahan niya ito sa bahay nito. Hindi na daw niya ito tinawag at ginamit na lang niya ang kopyang susi sa pinto nito. Nagtaka naman daw siya dahil napakatahimik naman daw sa loob ng bahay. Napasilip pa daw siya sa silid ni Lola Iska. Nakita niya daw na mahimbing itong natutulog. Kaya nagmamadali daw siyang bumalik sa bahay nila at nagtalokbong daw ng kumot sa silid niya. Tinanghali na daw noon ng gising si Lola kinabukasan. Nagmamadali na daw siya noong mag-almusal dahil siya daw ang nakatokang magbantay sa tindahan nila. Meron kasi silang pwesto sa palengke ng gulayan at pag ganun daw ay nangungompra ang nanay niya ng gulay sa ibang bayan. Habang nagbabantay daw siya, ay narinig niya ang usapan ng ibang tendera. May isang babae daw na taga sa amin ang maaga at may lakas ng loob na pumasok sa ancestral house. Nabubuksan naman kasi ang gate nito pero wala namang may nagtatangkang pumasok. Kaya nagulat si Lola sa narinig nitong may pumapasok pala talaga doon. Nang pauwi na siya, ay nadaanan pa niyang nag-uusap ang mga kapitbahay nila. Nalaman daw ng mga itong umalis na si Lola Iska sa trabaho nito na may nakaaway daw itong babae na asawa ng kasamahan niya sa trabaho. Pero bakit daw umaalis pa rin ito ng maagang maaga gayong wala na daw pala itong trabaho. Nainis si Lola sa mga naririnig tungkol sa kaibigan niya. Kung totoo daw na wala na itong trabaho, ay baka naghahanap ito, kaya maaga itong umaalis. Kaya kinabukasan noon ay inabangan daw ni Lola si Lola Iska pero hindi daw siya nagpakita dito. Naglalakad daw noon si Lola Iska na parang wala sa sarili. Ganun na lang daw ang pagtataka at gulat ni Lola nang huminto si Lola Iska sa harapan mismo ng ancestral house. Lumingalinga pa ito bago tuluyang pumasok. Nang masigurong nakapasok na ito ng bahay, ay nilakasan na daw ni Lola ang loob na sundan ito. Nang makarating daw siya ng pinto, ay nakaramdam agad siya ng pangingilabot. Dahan-dahan niya daw binuksan ang pinto at bumungad sa kanya ang katahimikan. Hinanap niya daw noon kung saan pwedeng pumunta si Lola Iska pero wala daw ito sa unang palapag. Marahan daw siyang umakyat ng hagdan. Kahit gusto na lang daw niyang tumakbo palabas ng bahay na yon pero nanaig daw sa kanya ang pagnanais na makita si Lola Iska. Nang makaakit na daw siya, ay nakarinig siya ng mahihinang pagtawa. Sunod ay narinig na lang daw niya ang boses ni Lola Iska na parang may kausap. Nasa loob daw ito ng isang silid. Unti-unti niya daw itong sinilip. Nakita niyang nakaupo si Lola Iska sa kama at nagsasalita. Pero nang tingnan daw niya kung sino ang nasa harapan nito, ay ganun na lang daw ang pangingilabot niya. Wala daw itong kausap habang nagkukwento ito, tungkol daw sa lalaking naging nobyo daw nito sa trabaho, ay hinihimas nito ang tiyan. Hindi daw niya hahayaang patayin ng lalaking yon ang anak niya at humagulgol daw ito ng iyak. Napasinghap daw noon si Lola sa narinig. Buntis si Lola Iska at nalaman pa niyang ang ama ng dinadala nito ay ang kasamahan nito sa trabaho. Ngunit may asawa na ito at yun ang nakaaway ni Lola Iska kaya siya umalis ng trabaho. Pinipilit pa siyang ipalaglag niya ang bata pero hindi niya ginawa. Hindi niya sinasadyang nabuksan niya ng malaki ang pinto. Napalingon daw sa kanya si Lola Iska na hilam sa luha at nang makita daw siya nito ay bigla na lang daw itong nawalan ng malay. Nagmamadali daw noong umuwi si Lola para humingi ng saklolo. Agad naman daw siyang sinamahan ng mga kapitbahay kahit may konting pag-aalinlangan sa mga ito. Pinagtulungan daw nilang buhatin palabas ng ancestral house si Lola Iska at dinala sa ospital. Napag-alaman tuloy ng lahat na buntis si Lola Iska at siya ang babaeng sinasabing nakikita sa loob ng ancestral. Sobrang lungkot daw ang nararamdaman noon ni Lola Iska. Ayaw niya daw sabihin kay Lola ang kalagayan niya. Sa takot na puntahan ni Lola ang lalaking nakabuntis sa kanya. Ayaw na daw niya ng gulo. Sa sobrang gulo daw ng utak niya, ay naisipan niyang pumunta sa lugar na di siya may istorbo ng kahit sino. Yun ay ang ancestral house na kahit alam niyang pinag-uusapang haunted ay di daw siya nakaramdam pa ng takot. Doon daw niya nakausap ang isang babaeng buntis. Hindi daw alam ni Lola kung nag-hallucination lang noon si Lola Iska o totoo ngang may nakausap siya sa bahay na yon. Ang sabi daw nito ay huwag niyang hahayaang mawala sa kanya ang anak niya katulad ng pagkawala ng anak nito. Nababawasan daw ang lungkot ni Lola Iska sa tuwing pumupunta siya doon. Pero may mga pangyayari daw na sa tuwing uuwi siya ng bahay ay may mga bagay o pangyayari daw na hindi niya maalala. Minsan daw ay matutulog siya sa silid niya pero magigising na lang daw siya na nasa silid na ng ancestral house. Ang naaalala pa daw niya sa huling sinabi ng babaeng nakakausap niya ay hindi daw siya nito pababayaan hanggang sa mga naksya. Agad namang nailabas ng ospital noon si Lola Iska kinahapunan. Pero pagdating daw ng bahay niya, ay may nakaabang daw na lalaki. Nag-usap daw ang dalawa, pero maya-maya lang daw ay nagwawala na si Lola Iska. Umiiyak daw itong pinagtatabuyan ng lalaki. Nalaman naming binibigyan siya nito ng pera kapalit ng pagpapalaglag niya. Anak pala ng may-ari ng pabrikang pinagtatrabahuan niya ang nakabuntis sa kanya. Kaya malaking kahihiyan daw sa pamilya nito ang malamang may anak ito sa isang mahirap. Pinayuhan daw ni Lola si Lola Iska noon na umuwi muna siya sa probinsya nila. Mas ligtas siya doon. Noong una ay medyo nag-aalangan siya sa takot din na malaman ng mga magulang niya na pumatol siya sa may asawa. Pero di naman daw niya alam at sadyang niloko siya ng lalaki para mapagsamantalahan ang kahinaan niya. Sa huli ay nagpasya na rin siyang umuwi Ilang buwan lang ay nabalitaan na lang daw nila na nanganak na si Lola Iska, isang batang babae, at pinangalanan niya itong Perlita. Nabalitaan din daw nila Lola na ang tatay ng bata ay namatay dahil sa bangungot ng araw din daw mismo ng kapanganakan ni Perlita. Ayaw man daw paniwalaan ni na Lola pero mukhang totoo daw na nakausap ni Lola Iska ang multo ni Perlita at mukhang binantayan din daw siya nito hanggang sa mga anak. Isang patunay daw ay ang pagkamatay ng lalaking nagbabantang mawala ang anak niya. Namatay ito sa bangungot, katulad ng mga lalaking pumatay kay Perlita. Pagkatapos daw ng mga kaganapang yon, ilang buwan lang daw ay may bumili na ng ancestral house. Ngayon ay isa na itong tatlong palapag na gusali na tuluyan ng mga gustong magbakasyon at mamasyal sa isang white beach sa Sambales. Minana pa raw ito ng kaapu-apuhan ng orihinal na may-ari ng naturang gusali. Wala na daw komunikasyon ngayon si Lola at Lola Iska. Pero sana raw balang araw, bago man lang mawala si Lola sa mundo, ay makita niya ito at ang anak nitong si Perlita na natitiyak niyang may maganda ng buhay at pamilya. Isa pang nakakagulat na revelasyon mula daw sa mga chismosang kapitbahay nila Lola. Ang tatay daw ni Perlitang anak ni Lola Iska ay kaapu-apuhan daw ng nobyo ng nagmumultong si Perlita. Hi Sir Van. Tawagin niyo na lang po akong Wena. Ang kwento pong ito ay karanasan daw ni na mama sa malayong lugar sa Mindoro. Bakasyon daw noon at napagpasyahan ni na mama at mga kaibigan niya na magbakasyon sa lugar ng kaklase nila sa kolehiyo na si Jomar. Ayaw daw payagan noon si na mama dahil napakalayo daw ng lugar na pupuntahan nila. Pero dahil nagpresinta daw na sumama, si at magbantay itong pinsan ni mama na si Tito Michael ay napapayag din nila si Lolo. Basta iwasan daw nila ang nagpupunta sa maririit na lugar o kagubatan. Iyon ang kabilin na ni Lolo. Ang di alam nila mama at ng mga kaibigan nila maliban kay Tito Michael ay sasama din pala si Tito Charles. Di niya tunay na pangalan. Ito ang masugid na manliligaw ni mama kaya lalong nasabik daw ang lahat dahil madami na silang magbabakasyon. Bale, lima daw sila, kasama si Jomar. Pero nang nakarating na daw sila sa bayan at malaman kung gaano pa kalayo ang babiyahiin nila at lalakarin, ay parang nagsisisi na daw sila. Maliban kasi sa biyahe nilang jeep mula sa lugar nila papuntang bayan, ay tatawid pa silang dagat papuntang syudad. Sasakay ng bus papunta sa bayan ni na Jomar Pagdating ng bayan ay sasakay ng jeep papuntang baryo nila. Pagkababa daw ng jeep ay sasakay naman sila ng tricycle papasok sa lugar nito. Di pa nagtatapos daw doon at maglalakad pa daw sila sa pilapil ng palayan at tatawid pa ng ilog. Ganon daw po kalayo ang nilakbay nila na para daw silang tumakbo ng marathon na ilang kilometro daw ang layo bago makarating sa mismong bahay ni na Jomar. Isang compound daw ang kinatitirikan ng bahay nito Napapalibutan pa ng mga puno ng kawayan at halaman ng lugar nila. Puros ka mag-anak daw nila ang nakatira sa kalapit bahay. Kinabukasan daw ay agad nagpasyang mamasyal ang mga ito. Nasabik sila ng malaman mula kay Jomar na may dagat sa unahan ng ilog na dinaanan nila. Medyo tago at magubat daw ang daan papunta dito. Pero di naman daw nila alintana ang magulong kakahuyan. Masabik daw silang makita ito at maligo sa dagat. Nakalimutan na daw ni na mama ang bilin ni Lolo na wag masyadong maggagagala. Binilinan pa sila ng tiyahe ni Jomar na wag daw tatanggap ng kung ano mula sa di nila kakilala. Lalo na daw kung makikita nila ito sa kagubatan. Nagtataka man sila ay ikinibit balikat na lang daw nila ang sinabi nito. Masayang masaya ang mga ito nang bumungad sa kanila ang malawak na dagat. Puti pa daw ang buhangin nito at mukhang bihira lang paliguan dahil malinis ang kapaligiran nito. Hapon na daw nang magpasya silang umuwi. Sa lahat daw sa kanila, itong si Tito Charles ang manghang-mangha sa lugar. Palibhasa ay nakatira ito sa bayan na medyo malayo sa dagat, kaya sabik ito sa mga ganoong lugar. Palagi pa daw itong nahuhuli sa paglalakad dahil kung ano-ano daw ang tinitingnan nito sa mga puno at halaman. Mahilig daw kasi ito sa gagamba kaya yun siguro ang hinahanap nito sa mga nakikitang puno. Hanggang sa makarating na daw ang lahat sa bahay ni na Jomar ay wala pa si Tito Charles. Di daw nila napansin na naiwan ito o napahiwalay sa kanila. Sana lang daw ay kabisado nito ang daan pa uwi. Ngunit magdidilim na daw ay wala pa rin ito kaya pinasya na nilang hanapin ito. Nag-aalala na sila dahil baka naligaw na ito at kung saan na napadpad. Inabutan na daw sila ng umaga sa paghahanap ay di pa rin nila nakikita si Tito Charles. Nabanggit tuloy ng tiyahin ni Jomar na baka napaglaroan na daw ng engkanto si Tito Charles. Pagkatapos daw ng tanghalian, ay muli nilang hinanap sa kagubatan si Tito Charles. Pero inabot na naman daw sila ng dilim ay di pa rin nila ito nakikita. Nagiiyakan na daw noon si na mama at ang kaibigan niya si Tita Nympha dahil baka kung may masama nang nangyari dito. Di pa naman daw nito kabisado ang lugar. Nagpasya na daw noon ang mga magulang ni Jomar na humingi ng tulong sa barangay nila. Mas mabuti na kung marami ang naghahanap. Kahit madilim at maraming ugat na nakakalat, ay di inalintana ng magkakaibigan ang paghahanap kay Tito Charles. Kahit pagod at wala pang tulog ay tiniis nila, basta makauwi lang ng ligtas ang kaibigan. Nakailang ikot na daw sila sa malaking puno ng balete ay wala pa rin silang nakikita. Pakiramdam pa daw nila ay pabalik-balik lang sila doon. Nang mapagod daw si Tito Michael, Mama, Tita Nimfa at Jomar ay napaupo na lang daw sila sa isang malaking ugat ng punong balete. Ganoon na lang daw ang gulat nila nang may makita silang nakahiga malapit sa malaking butas ng balete. At nang tutukan daw ito ng flashlight ni Jomar, ay napatayo itong bigla Tinatawag daw nito ang pangalan ni Tito Charles habang papalapit ito sa nakahigang tao. Ganoon na lang din daw ang gulat ni na mama dahil si Tito Charles nga talaga yon. Pero nakailang ikot na daw sila doon at tutok ng flashlight sa mga puno ay hindi nila ito nakita. Andoon lang daw pala ito. Paano daw nangyari yon? Yan daw ang mga katanungan nila noon na hindi masagot-sagot. Tinulungan na sila ng mga tanod na buhatin si Tito Charles dahil napakabigat daw nito at wala pang malay. Hindi namang kalakihang tao si Tito Charles pero ang bigat daw nito ay katumbas ng dalawang tao. Lumipas daw ang isang araw ay hindi pa rin ito nagigising. Kaya kinakabahan na si na mama. Wala pa namang telepono si na Jomar para matawagan ng mga magulang ni Tito Charles. Mahina daw ang paghinga nito at parang ang lalim daw ng pagkakatulog. Wala naman silang makitang sugat o kung ano na pwedeng maging sanhi ng pagkawala nito sa ulirat. Kinagabihan daw ay nilagnat si Tito Charles. Sobrang init daw nito na parang sinisilaban. Hindi daw alam nila mama at ng mga magulang ni Jomar ang gagawin. Nagpatawag daw ng manggagamot ang tiyahin ni Jomar. Mga kalahating oras at dumating na din ito. Pero napailing-iling na lang ito nang makita ang kalagayan ni Tito Charles. At sinabi nitong huli na daw ang lahat at hindi na daw si Tito Charles ang nakita nila. Nagtataka at ayaw daw nilang maniwala sa sinasabi ng manggagamot. Hindi daw nila maintindihan kung anong ibig nitong sabihin. Pero pinaliwanag ng manggagamot na ang nakitang katawan ni Tito Charles ay hindi na daw tunay na katawan nito, kundi isang punong kahoy. Ang totoong katawan daw ni Tito Charles ay kinuha na ng naninirahang engkanto sa puno ng balete. At para daw mapatunayan ng manggagamot na totoo ang sinasabi nito ay pinating ng mabuti sa kanila ang katawan nito. Hindi na daw ito humihinga. Gawa lang daw ng init kung bakit parang humihinga daw ito. Nagtaka din sila nang ilapit ng manggagamot ang nakasinding kandila sa katawan nito. Unti-unti daw nangulubot ang balat ni Tito Charles. Parang nagiging to yung punong kahoy daw ito. At nang tuluyang patakan ng luha ng kandila ang katawan nito, ay para itong sumingaw na lobo na biglang nanuyot at parang nawalan ng laman. Humagulgol na daw ng iyak si na mama nang makita ang nangyari sa katawan ni Tito Charles. Hindi daw nila matanggap na uuwi silang hindi na ito kasama. Awang-awa sila dito. Pinakiusapan pa nga nila ang manggagamot kung kaya daw nitong maibalik si Tito Charles. Ngunit umiling lang ito. Nagpadala daw si Tito Charles sa karangya ang pinakita sa kanya at kumain din daw ito ng inialok sa kanyang masarap na pagkain kaya't imposible na daw na makuha pa nila ang totoong Tito Charles. Nanlulumo at parang wala daw sila sa sarili nang ihatid sila ng mga magulang ni Jomar hanggang sa lugar nila. Ang mga ito na rin daw ang nagpaliwanag sa nangyari kay Tito Charles. Napapailing at naiiyak na lang din daw si Lolo. Sisihin man daw niya ang mga ito ay wala na rin magagawa pa. Kaya nga mahigpit niyang ipinagbilin na huwag silang pupunta sa maririit na lugar Simula daw noon ay di na muling sumasama si na mama sa malalayong lugar. At isa din po ito sa dahilan kung bakit di po ginamit ang totoong pangalan ni Tito Charles para po sa katahimikan niya kung saan man siya ngayon. Hanggang dito na lang po ang kwentong karanasan ng mama ko. Salamat po. Hello po Sir Van. Tawagin niyo na lang po akong Yan Yan. Naalala ko po Sir Van, nasa second year college po ako noon nang makasama po ako sa unit meet namin sa ibang lalawigan. Player po ako ng table tennis at chess. Isang mini truck po ang naging service namin noon. Kaya kitang kita po namin ang kabilaang tanawin na nadadaanan namin. Nang malapit na kami sa bayan na pagdadausan ng unit meet o sports and cultural contest, ay nagtaka kami kung bakit huminto ang sinasakyan namin. Maya-maya ay sunod-sunod na busina na ang narinig namin. Nainis pa kami noon kay Manong Driver kasi nga nakakarin dito sa tenga. Pero wag daw kaming maingay, saway sa amin ang kasama naming guro. Isang malawak na palayan ang nasa magkabilang daan. Pero pansinin talaga dito ang isang abandonadong bahay sa gitna ng malawak na lupain. Nasa tabing daan lang din ito Gawa ito sa concrete blocks pero wala nang bubong at sira-sira na rin ang dingding. Mukhang nasira ito ng sunog ayon na din sa maitim na markang naiwan sa dingding. Hindi namin alam kung bakit kailangang huminto at bumusina pero sabi ng kasama naming guro bilang respeto daw sa mga dating naninirahan doon. Itatanong pa sana namin kung anong nangyari sa mga nakatira doon pero umandar na ang sasakyan. Nakaramdam naman ako ng antok sa haba ng biyahe namin at dahil na rin sa hanging dumadampi sa balat ko. Para itong nanghihele. Maayos naman kaming nakarating sa paaralang pagdadausan. Marami din kaming nakilala doon at naging kaibigan sa maiksing panahon. Meron din kaming nakakwentuhang taga doon na nabanggit ang tungkol sa abandonadong bahay na nadaanan namin. Ang sabi nito ay isang pamilya daw ang namatay sa naturang bahay mag-asawa at dalawang anak nitong lalaki at babae. Bago daw pinatay ang mag-asawa, ay pinagnakawan daw muna ang mga ito. Ginahasa naman ang anak nitong babae bago pinatay. Sunod daw ay pinahirapan din ng mga kriminal ang anak na lalaki saka pinatay. Hindi pa daw nakontento ang mga ito at sinunog pa daw ang bahay para na rin daw walang ebidensya. Pero may nakakita daw sa pangyayaring yon kaya nahuli naman daw ang mga sospek. Tinanong namin kung bakit kailangang huminto at bumusina. Marami na raw kasing nadisgrasya sa lugar na yon na hindi humihinto at bumubusina. Kaya naman daw pinagpalagay daw nilang mariit ang lugar na yon o pinaninirahan daw ng mga ligaw na kaluluwa. Ang sabi-sabi pa daw, paggabi ay sadyang nagpapakita daw ang mga ito sa mga dumadaan. Pero kailangan daw na nakapikit lang ang mga pasahero o angkas habang bumubusina ang driver. Dahil pag nakita daw namin ito, ay maaari daw kami nitong masundan o may masamang mangyari sa amin. Iilan sa amin ang naniniwala pero yung mga kasama naming mga lalaking pasaway ay kalokohan lang daw yon. Tatlong araw din ang nilagi namin sa paaralang yon at sa awa ng Diyos ay marami naman kaming pinanalunan. Isa na po ako doon na nag-champion sa chess at second place naman sa table tennis. Gabi na natapos ang awarding kaya halos maghahating gabi na din ang biyahe namin pauwi. Hindi na kasi pwedeng ipagpabukas dahil yun ang kontrata sa truck na inarkila. Kaya halos lahat kami pagod at nanlalanta sa buong araw na activities. Maliban po ulit sa mga pasaway naming kasama na ayaw maniwala sa kinuwento sa amin kanina ng taga dito sa lugar na to. Kaya nang malapit na kami sa sinasabing haunted na lugar, ay pumikit talaga ako ng mariin. Di naman pumaltos sa pagbusina ang driver namin Samantalang nagtatawanan pa ang dalawang pasaway at sinabing wala naman daw silang nakikita. Nakahinto po ang truck kaya naramdaman talaga namin ang biglang pag-ihip ng hangin at ang malamig na pagdampi nito sa balat namin. Kahit nakapikit na ako ay nanindig pa rin ang balahibo ko. Nagtaka naman kaming mga nakapikit kung bakit biglang natahimik ang mga pasaway na kanina ay nag-aasaran pa. Maya-maya lang ay naghihiyaw na ang mga ito Patakbuhin na daw ang truck. Bilisan daw dahil nakatingin daw sila at mukhang susundan pa daw sila. Medyo nataranta naman ang driver namin na kinakabahan din sa mga pinagsasabi nila. Biglang nagsalita yung kasama naming guro na pumikit daw kami at magdasal. Ramdam namin ang panginginig ng dalawang pasaway dahil sa garalgal nilang boses. Panay taboy din nila sa sinasabing sumusunod sa aming kaluluwa. Nang medyo makalayo na kami sa lugar na yon, at medyo payapa na ay nagsalita ang driver. Hindi daw dapat ginagawang biro ang nangyari sa lugar na yon. Buti na lang daw at tumigil na sa kakasunod ang kaluluwa. At pasalamat talaga kami dahil ang nakuha naming driver ay sanay na palang dumaan dito at makaranas ng ganitong sitwasyon. Hindi na daw bago dito na masundan ng naturang kaluluwa. Naranasan na daw niyang maputokan ng gulong o magpagyawang-gewang. Pero sa awa daw ng Diyos ay hindi pa siya nadidisgrasya ng malala. Tama lang daw ang ginawa naming magdasal dahil yun talaga ang mabisang panlaban sa mga kaluluwang di pa natatahimik. Hanggang ngayon po ay patuloy pa rin humihinto at bumubusina ang mga dumaraan sa lugar na yon kahit napatayuan na ang dating abandonadong bahay ng mga gusali. Hindi po masama ang maniwala at magbigay respeto sa mga yumauna. Wala naman pong mawawala kung susundin natin at maniniwala tayo sa mga taong totoong may alama. Hanggang dito na lang po Sir Bana. Isa po talaga to sa nakakakilabot na karanasan ko. Di ko man po nakita ay saksi po ako na totoo pong nagpapakita at nagpaparamdam ang mga kaluluwang di matahimik. Patuloy po silang naghahanap ng ustisya sa biglaan nilang pagkawala. E respeto po natin sila. Maraming salamat po. At sana maibahagi nyo ito sa channel nyo. Magandang araw, Sir Van. Ako nga pala si Leia. Gusto ko rin po sanang ishare sa channel mo ang karanasan ko noon pang bata pa ako. 12 or 13 years old siguro ako noon. Laking romblon po ako at hanggang ngayon ay nandito pa rin naman ako. Uso kasi dati sa amin, yung tuwing low tide ay pumupunta kami sa dagat para manguha ng mga shells na pwedeng iulam, mga maliliit na isda, pugita at halamang dagat, mga ganon. Sa baryo po kami nakatira at medyo malayo sa dagat. Pero dahil di naman uso dito sa amin noon ang sasakyan, like motor, nilalakad lang namin kapag pupunta kami sa dagat. Siguro ay mga 45 minutes din naming nilalakad bago kami nakakarating sa dagat. Nung gabing yon, ay maaga akong pinatulog ni mama. Nag-iisang anak nga pala ako, Sir Van. Hindi naman necessary na sabihin pero gusto ko lang din banggitin. Balik tayo sa kwento ko. Shortcut na natin. Maaga akong natulog, pati si mama. Low tide kasi kinabukasan. Kaya ang sabi ni mama ay pupunta kami sa dagat para makakuha ng pangulam. Sayang din kasi, malaking tipid din kahit paano. Alas 4.30 e pa lang ng madaling araw ay ginising na ako ni mama. Kailangan kasi naming makaalis sa bahay bago mag alas 5 para pagpatak ng alas 6 ay nasa dagat na kami. May oras pa para magpahinga ng konti bago lumusong sa tubig na hanggang tuhod lang naman. Bago makarating sa dagat, ay madadaanan namin ang lumang bahay ng kamag-anak ni Papa. Patay na nga pala si Papa that time. Wala nang nakatira doon sa bahay dahil nag-migrate na sila sa Amerika. Malaki yung bahay at gawa sa matibay na mga tabla. Tipikal na bahay na itinayo pa noong panahon ng mga Espanyol. Ang tawag namin doon ay ang bahay sa bulihan. Nakatayo kasi siya sa gitna ng malawak na bukirin at napapalibutan ng malalaking puno ng buli. Di ko po alam kung ano ang tawag ng iba doon pero buli kasi ang tawag namin doon. Yung para siyang pandan pero maraming siit at lumalaki. Yung dahon niya ay ginagamit sa paghabi ng banig. Kilala ang bahay sa bulihan na haunted house. Maraming ayaw na dumaan doon dahil may mga nagpaparamdam daw. Pero nung araw na yon, ay doon kami dumaan ni Mama. Wala naman choice, Sir Van. It's either sa bahay sa bulihan kami dadaan o sa sementeryo. Pareho lang creepy. Madilim pa nung dumaan kami doon. At ang dala lang namin ni Mama ay maliit na flashlight tsaka basket na lalagyan ng makukuha naming shells. Walang ilaw sa bahay sa bulihan nung dumaan kami dahil nga wala naman nakatira doon. Sira na nga ang ibang parte ng bahay dahil napabayaan na rin. Walang kahit sino sa limang kapatid ng may-ari na gustong tumira doon kahit pa malapit lang din naman sila doon. Abot tanaw lang nila ang bahay actually Sadyang wala lang may lakas ng loob na pasukin yung bahay dahil sa takot. Fast forward tayo sa highlight ng kwento ko, Sir Van. Nung naroon na kami ni Mama sa dagat, nakita ko roon ang ilan sa mga pinsan ko sa side ni Papa. At dahil nga nag-iisa lang akong anak, sabik ako sa kausap. Nagpaalam ako kay Mama. Doon muna ako sa mga pinsan ko. Pinayagan naman ako ni Mama kasi di naman ako marunong maghanap ng shell. Isinasama lang talaga ako ni mama dahil wala akong kasama sa bahay. Habang nasa dagat, ay nabanggit ng isa kong pinsan na lalaki na may pupuntahan daw sila pagsapit ng gabi. Niyaya nila ako, baka raw gusto kong sumama. Ipagpaalam daw nila ako kay mama. Sa madaling sabi, ay nakasama ako sa mga pinsan ko. Sinundo nila ako bandang alas 7 ng gabi. Pero hindi ko inaasahan na ang tinutukoy pala nilang pupuntahan ay ang bahay sa bulihan. Gusto ko sanang bumalik sa bahay pero wala akong kasama. Malayo din kasi ang bahay namin doon sa lugar. Wala akong nagawa kundi sumama na lang. Binigyan ako ni Ate Janet ng flashlight bago kami tuluyang pumasok sa loob ng bahay. Bale, pito kaming lahat at ako ang pinakabata. Sina Kuya Jan, Kuya Fred, Kuya Manny, Ate Janet, Ate Kay, Ate Claire, at Echo, saka ako. Nakahawak ako sa braso ni Echo habang naglalakad kami palapit sa bahay. Maliwanag ang paligid noon dahil malapit nang magkabilugan ng buwan. Habang papalapit kami sa pinto ng bahay, ay ang higpit ng kapit ko sa braso ng pinsan ko. Tahimik na tahimik kami at mga tuyong dahon na naapakan namin lang ang maririnig sa paligid, saka ang huni ng mga kuliglig. Ang lakas ng kaba ko nung time na yon. Matatakotin po kasi ako, tapos nandun ako sa lugar na kinatatakutan ng marami. What do you expect, di ba? Si Kuya Jan ang nagbukas ng pinto. Hindi yun nakalak. Di na rin yata pinagkaabalahang lagyan ng lak ng papa ni Kuya Jan na ang alam ko siya ang caretaker ng bahay nung panahong yon. Bale, pamangkin kasi ng may-ari ang papa ni Kuya Jan. Lumangit-ngit yung pinto nung itulak ni Kuya Jan. Kaya napasigaw ako pati si Ate Kay. Mabilis naman kaming sinita ni Kuya Fred kasi baka daw may makarinig sa amin. Binuksan namin ang dala naming flashlight bago tuluyang pumasok sa loob. Nagbilin din si Kuya Jan kay Ate Janet na hawakan ako. Huwag daw akong bitawan kahit anong mangyari. Maliwanag ang buwan sa labas, pero dahil maraming puno sa paligid, ay natakpan nito ang bahay. Madilim na madilim sa loob nung pumasok kami at amoy kulob din ang paligid. Nung ilawan namin ang paligid, ay nakita naming may ilang gamit pa roon. Dahil nga napabayaan na, ay napuno na yun ng alikabok at mga sapot. May mga anay na rin gumagapang sa dingding na tabla. Hawakan yung mabuti si Leia ha. Huwag bitawan kahit anong mangyari. Sabi uli ni Kuya Jan. Nasa salas na kami ng bahay. Sa tansya ko ay kung pagsasamahin siguro ang kwarto ko at ni mama, pati ang salas namin sa bahay ay ganun siya kalaki. Yung sahid ay makinis na semento na kulay pula. Saglit lang kami roon sa salas dahil kaagad na umakyat si Kuya Jan sa may kataasan ding hagdan, kaya sumunod kaming lahat sa kanya. Lumalangit-ngit din yung hagdang gawa sa tabla sa bawat pag-apak namin, kaya nagdahan-dahan kami. Baka kasi biglang bumagsak dahil medyo marupok na siya, gawa nga ng mga anay. Nakarating kami sa itaas ng bahay at kagaya sa ibaba ay may salas din doon pero maliit lang. Nang ilawan ni Kuya Fred ang paligid, ay nakita namin ang apat na nakasaradong pinto. May lumaring aparador sa gitna ng salas. Nakabukas ang apat na maliliit na pinto nun, maliban sa dalawang parang drawer sa gitna. Ang sabi ni Kuya Manny sa amin ay unahin daw naming tingnan ang unang kwarto na malapit sa amin. Kaya sumunod kaming lahat sa kanya. Itutulak na sana ni Ate Claire ang pinto dahil sira naman ang doorknob noon. Pero sabay-sabay kaming napatigil at napalingon sa kwartong nasa likuran namin. Nasa bandang dulo yon. Bigla kasing bumukas ang pinto nun. Nagkatinginan kaming lahat at grabe ang takot ko nun. Feeling ko noon nasa isang ghost movie ako at any moment ay may lilitaw na multo sa harapan namin. Hangin lang yon, sabi ni Kuya Jan sa amin bago na una nang naglakad palapit sa kwartong nasa dulo. Pinagitnaan ako ni na Ate Claire at Ate Janet. Si Eko naman at si Ate Kaya magkatabi. Tapos nasa unahan si Kuya Jan at nasa likuran si Kuya Fred at Kuya Manny. Saglit na tumigil si Kuya Jan sa tapat ng nakaawang na pinto ng kwarto. Lumingon siya sa amin tapos tumingin siya sa akin. Ngumiti siya bago niya ako inabot. Hinawakan niya ako sa braso at hinila palapit sa kanya. Sabay sabi sa akin na huwag daw akong matakot Tapangan ko raw ang loob ko. Wala akong naintindihan noon pero ramdam kong may iba pa siyang gustong sabihin. Di lang niya madiretso. Pumasok na kami sa loob ng kwarto. Wala namang ibang gamit sa kwarto. Maliban sa isa pa uling aparador na luma na rin. Mas maliit yung hindi hama kaysa sa nakita namin sa salas. Nakasara ang apat na maliit na pintunon. Lumapit si Kuya Jan doon kaya napasunod din ako dahil hawak niya pa rin ako sa braso. Sinubukan niyang buksan ang mga pinto at di naman yun nakalak maliban sa isang nasa ibaba. Naghanap si Kuya Manny ng pwedeng pambukas at nakahanap siya ng medyo matibay na kawi sa salas. Hinampas niya yung pinto at dahil luma na ay bumigay agad yung kinakalawang na bisagra. Sa loob ay nakita namin ang maliit na baul Kinuha yun ni Kuya Jan at binuksan. Pero mali pala kami ng akala. Hindi siya maliit na baul dahil music box pala yon. Sa loob ay may maliit na figurin ng babaeng parang balerina. Luma na yon kaya di na tumutunog. Nung tingnan ni Kuya Jan ang ilalim ng box, ay nagtaka ako nung mabasa ko ang pangalan ni Papa doon. Kinuha ko sa kamay ni Kuya yung box at binasa pa ang isang pangalan na nakaukit doon. Minda. Yun ang isa pang pangalan na nakaukit doon at sa pagitan ng pangalan ni Papa at nung Minda ay may hugis ng puso. Sa edad ko noon ay malawak na ang pangunawa ko kaya alam ko ang ibig sabihin noon pero nagtaka lang ako kung paano nangyari yon. Kilala ko kasi yung Minda. Siya ang may-ari ng bahay na matagal nang nakatira sa Amerika kasama ang buo niyang pamilya. Magtatanong sana ako kay Kuya Jan, pero bigla kaming nakarinig ng malakas na kalabog mula sa salas. Parang may nahulog na mabigat na bagay. Mabilis kaming tumayo at lumabas ng kwarto. Bitbit ko pa rin ang music box. Pagdating namin sa salas, ay wala naman kaming nakita na kahit anong nahulog. Bukod pa, imposible yon dahil wala namang ibang gamit doon maliban sa lumang aparador. Naglakad si Kuya Fred palapit sa isa pang nakasarang pinto sa bandang kanan ng salas. Binuksan niya yon at kaagad kaming tinawag habang may itinuturo sa loob. Butil na butil ang pawis ko noon dahil sa pinaghalong takot at kaba. Dama ko ring naninindig ang mga balahibo ko sa batok at braso kaya napahawak ako kay Kuya Jan na hindi naman umalis sa tabi ko. Pagsilip namin sa loob ng kwarto, ay nakita namin ang baul na gawa sa kahoy. Nakabukas yon at nagkalat sa sahig ang mga sobre. May aparador din doon sa loob. Siguro ay doon nakapatong ang baul. Ang nakapagtataka lang ay wala namang hangin. Sarado rin pati yung bintana. Pumasok kaming lahat sa loob at lumapit sa baul. Umupo kami sa sahig at dinampot ang mga nakakalat na sulat. Naninilaw na yon dahil sa sobrang kalumaan. Nung basahin ko ang nakasulat sa labas ng hawak kong sobre, ay muli akong kinabahan dahil nabasa ko uli ang pangalan ni Papa. Sulat yun ni Minda para kay Papa. Halatang hindi pa nabubuksan dahil nakadikit pa ang ginamit na paste. Kung bakit hindi naibigay, ay gusto ko sanang malaman noon. Binuksan ko yung sulat habang tahimik lang na nakamasid ang mga pinsan ko, hindi sila nakialam sa mga sulat na para bang ibinibigay nila ang lahat ng karapatan sa akin. Ang lakas ng kabog ng dibdib ko nung mabuksan ko ang unang sulat at ang laman nun ay tungkol sa pangungulila ni Minda kay Papa. Nagtataka man dahil ang alam ko ay second cousin siya ni Papa. Paano silang nagkaroon ng relasyon? Ilan pang sulat ang binuksan ko at lahat yun ay tungkol sa kung paano kamahal ni Minda si Papa. Umiiyak na ako noon habang binabasa ang mga sulat. Hanggang sa mabuksan ng isang sulat na ikinagulat ko. Maikli lang ang nakasulat sa papel. At yun ay, huwag kang pumunta rito, Victor. Papatayin ka ni Robert. Alam kong parang pang nobela ang lahat, kaya kahit ako ay hindi makapaniwala, maging ang mga pinsan ko Napatigil lang ako sa pagyak noon dahil naramdaman ko ang malamig na hangin na tumama sa batok ko. Ayaw kong isipin na si Papa yon pero dama kong siya yon. Dama ko rin siya ang nagbigay ng mga clue sa amin ng mga pinsan ko. Hindi pa man kami nakakabawi sa pagkabigla ay nakarinig uli kami ng kalabog mula sa labas. Nung lumabas kami ay nakita namin ang nakasarang drawer ng aparador kanina na nasa sahig na at naroon ng ilang mga pictures. Nung tingnan namin yon, ay si Papa at si Minda ang nasa larawan. Hindi ko na naabutang buhay si Papa dahil ipinagbubuntis pa lang ako ni Mama nung mamatay siya. Pero may mga pictures naman siya sa bahay kaya pamilyar na ako sa mukha niya. Ang sabi ni Mama sa akin noon ay nakagat daw ng makamandag na ahas si Papa. At dahil hindi pa ganun kaganda ang serbisyo sa nag-iisang ospital sa probinsya namin noon, ay ikinamatay daw yun ni Papa. Pero nung nabasa ko ang mga sulat, ay bigla akong nagduda sa mga sinabi ni Mama. Sinubukan ni Kuya Fred na buksan ang isa pang drawer na nakasarado at di naman kami nabigo. Pero nagulat kaming lahat dahil lumang baril ang nasa loob nun. Kinuha yun ni Kuya Jan pero nagulat kami nang biglang lumagabog ng malakas sa ibaba ng bahay. Mabilis kong ibinulsa ang mga pictures, pati ang sulat ni Minda na nagbibigay ng babala kay Papa. Si Kuya Jan naman ay hawak pa rin yung baril. Hinawakan niya ako sa braso at mabilis na hinila. Ang sabi niya sa amin ay umalis na daw kami doon. Dinig pa rin namin ang mga kalabog sa ibaba na para bang galit na galit tapos may mga platong nababasag. Nagmamadali kami noon na tumakbo pababa. Di namin inisip na marupok na yung hagdan Pagdating namin sa salas, ay wala naman mga gamit na nahulog at wala ring mga platong nahulog. Bigla ring tumahimik ang paligid. Pero di pa man kami nakakabawi, ay sa itaas naman nagsimulang magkalabugan na para bang may nag-aaway. Hinila uli ako ni Kuya Jan at tumakbo na kami palabas ng bahay kasunod ang iba pa naming mga pinsan. Nasa labas na kami ng bahay nung makarinig kami ng malakas na putok ng baril kasunod ng mahabang katahimikan. Syak na syak kaming lahat at pare-parehong naliligo sa pawis. Dala ang mga nakuha sa lumang bahay ay umalis kami doon. Nagpasya din si Nakuya na sa bahay na magpalipas ng gabi. At nung gabi ding yon, ay nalaman namin mula kay Mama ang tungkol sa totoong dahilan ng pagkamatay ni Papa. Binaril daw ni Robert si Papa dahil sa sobrang selos. Nalaman ko ring ampon lang si Papa. Kaya kahit gusto niyang iwasan si Minda noon, ay di daw niya magawa dahil sa utang na loob. Hanggang ngayon ay hindi pa rin ako tuluyang makapaniwala na nangyari ang lahat. Para kasing pang telenovela. Pero totoong nangyari ang lahat. Nalaman kong hindi na ipakulong si Robert dahil sa impluensya ng pamilya niya sa probinsya namin. Nung panahong yun daw kasi, ay gobernur ng Romblon ang papa ni Robert. Bukod pa sa ayaw din ng umampon kay papa. Malaking kahihiyan daw kasi ang nangyari, kaya wag nang dagdagan. Saka ko lang din lubos na naintindihan noon ang dahilan kung bakit ayaw akong palapitin ni mama sa pamilyang umampon kay papa. Sa ngayon Sir Banay, tuluyan ang nasira ang bahay sa Bulihan. Hindi na rin umuwi dito sa probinsya namin ang pamilya ni Minda. At paminsan-minsan ay bumabalik ako roon sa lugar para ipagtirik ng kandila si Papa. Tanggap ko nang wala na siya, pero hindi ang dahilan ng pagkamatay niya. Ang sabi ni Mama ay bahala na raw ang Diyos sa mga taong gumawa nun kay Papa. At malimang matuwa ako. Pero oo, natutuwa akong malaman na nagdurusa si Robert ngayon dahil sa cancer. Deserve niya yon.